порадила Неля. Ой, навряд чи, сказала Миля Рудкевич, яка підійшла ближче. Там слід просто розв'язувати без викрутасю. В коридорі Юлька накинулась на Алісу. Навіщо ти звертаєш на себе увагу? Хочеш здобути славу математичного генія? Але ж відповідь була справді неправильна. Як же я могла мовчати? І взагалі вельми цікавий казус. Добре тобі, що через сто років ви такі штуки з дитинства знатимете. Якби я в Пушкінський ліцей приїхала, я б теж там стала вундеркіндом. У ліцей тебе б не пустили, зауважила Аліса. Туди дівчаток не брали. Ти краще подивись, яку мені записку підкинули. У зошит заклали хто. Я не бачила. Юлька прочитала, спитає у Садовського чому дорівнюватиме Ікс через сто років доброзичливець? Ой, скрикнула Юлька, це він? Не знаю. А ти цей почерк знаєш? Знайомий почерк. Так, так, так, так, я подумаю і згадаю. Знаєш, я з самого початку підозрювала, що це Садовський. Він типовий авантюрист. І комусь навіть розповів, що у тебе був. Влаштуймо йому допит, га? Зачекай, а може хтось зумисне про нього написав? А навіщо зумисне писати? Щоб відвести від себе підозру. Уяви собі, що хтось перелякався. Хто? Ну, Сулема або Наумов. І щоб вони стали вину звалювати на Садовського, слухай Аліска. Я тобі вже казала, немає у нас у класі таких уркаганів щоб украсти мілофон, а потім ще на іншого підозру звалювати. Ти ж сама говорила, що Коля не крав, а тільки хотів відняти у піратів. Так, говорила. Я все-таки гадаю, що хтось із хлопців дізнався про таємницю Садовського і хоче тобі допомогти. Коли б хотів, підійшов би і сказав. А якщо він боїться, а кого йому боятись? Садовського? Не знаю, тільки все це можна узнати без твоєї делікатності. Коля Садовський, підійди сюди. Коля, ніби навмисне, проходив неподалік. Тебе можна спитати про одну річ? сказала Юлька. Питай тільки двійок не став. Юлько, не треба, втрутилася Аліса. Ти все зіпсуєш. Ну так серйозно? спитав Садовський. Тоді не відстану, поки не дізнаюсь, в чому справа. Кулю. ти не брав однієї цінної речі? спитала Юлька. Я? Так, так. А потім не вернув назад. А якої речі? спитав Садовський. Може, я взяв, але не помітив? Помітив, не прикидайся. Та скажи, що за річ. Чому ти мене підозрюєш? Виходить, не брав? Я брав, я все беру і ніколи не повертаю. До речі, я тільки сьогодні вранці взяв сто карбованців по карбованцю в однієї бабусі, щоб обклеїти ними двері у ванні. Кулю, зараз же облиш близнювати, обурилася Юлька. Я тебе серйозно питаю. Якщо тобі серйозно відповідати, сказав Коля, то я повинен на тебе образитись. Ти мене звинуватила у викраденні цінних речей і досі не вибачилась. Ти не маєш наміру це зробити зараз же? Аліса здивувалася, як змінився голос Колі Садовського. От тобі тюхтій і вигадник. Щойно був сонним рудим пугалом. А зараз в очах така злість, ніби отот лусне Юльку по голові кулаком. Ми обидві просимо вибачення, швидко мовила Аліса. Це був тест такий, не звертай уваги. Який тест? На почуття гумору, пояснила Аліса. Ти його не витримав. у першу житті, признався Садовський. Незрозуміло повірив чи ні. Дурненька ти, Юлько, сказала Аліса, коли Коля відійшов. Адже просила я тебе, не втручайся. Це вже не тільки твоя справа, відповіла Юлька. Це спільна справа всього класу. Невже ти не розумієш? Я одне розумію, промовила Аліса, що хтось із наших хлопців ховає в себе мій елофон. Це погано і боягузливо. До того ж, він наражається на страшну небезпеку. Останнім уроком була географія. Вчителька розказувала про клімат і населення Індії. Тільки вона закінчила оповідання про тваринний світ, як Фіма Корольов з місця сказав. А Селезньова в Лондоні була. Ну і що? здивувалася вчителька. Ми ж сьогодні проходимо Індію. А може, вона і в Індії була? Не заспокоювався Фіма Корольов. Чого він причепився, подумала Аліса. Ще його не вистачало. Селезньова, спитала вчителька, ти справді була в Індії? Зараз знову признається, подумала Юлька. Аліса підвелася і сказала, так я була в Індії. Це дуже цікаво, зауважила вчителька, яка вже багато чого чула про нову незвичайну ученицю. Поділися з нами враженнями. Я там була недовго, сказала Аліса. Ну, все одно. Ти ж що небудь бачила, бачила? Які ти там бачила міста? Я бачила Делі, Мадрас, Гандібад. Щось я не чула про третє місто, мовила вчителька. Його названо на честь Індірганді, пояснила Аліса. Ми в ньому приземлялися, коли летіли в Австралію. Дивно, сказала вчителька. В Австралію? здивувався месерар. Збожеволіти можна. Звісно, збагнула Юлька. Цього міста ще немає, воно тільки буде. Ну хто тягне Алісу за язик? І тут же втрутився Фіма Корольов. Він якось чудно вредним голосом мовив. Нехай вона скаже, в якому році вона туди літала. Аліса враз повернулася до Фіми. Що ти хочеш цим сказати? Що чула? відповів Фіма. Діти тихше, зауважила вчительку, сідає лісо. І вона, ніби нічого і не сталося, повела далі розповідь про Індію, але її погано слухали. Всі перешіптувались і дивились на Алісу. А вона написала записку Фімі Корольову. Що ти мав на увазі, Аліса? Невдовзі прийшла відповідь, сама знаєш. Аліса обернулася до Юльки і сказала пошепки, не спускай з нього очей сама розумію, відповіла Юлька. Після уроків Аліса зразу рушила до Фіми, та він перестрибнув через стіл і втік у коридор. Юлька догнала Алісу у коридорі, зробила страшні очі і прошепотіла. А що як там був не коля? Як це? А що як це Фіма корольов? Він страх хитрий. Він може підписуватись чужим іменем. От про це ми не подумали, сказала Аліса. Мені здається, що обидві сьогоднішні записки написані однією рукою. Це він, він. Може, побіжимо за ним, притиснемо його до стіни, постривай. Я все-таки гадаю, що він записку про Садовського написав для того, аби мене збити зі сліду. Ну, в будь-якому випадку він, напевно, знає, в кого мій лофон, мовила Юлька. Голову даю собі відрубати. Так, твоя правда, згодилась Аліса. А з ким він більше дружить? Із Солимою? Мабуть, так. Хоча він з усіма дружить. А потім свариться, а Солима де у шахи пішов грати в актовому залі турнір, а приїхав, то біжімо туди. Розділ 16. Супергерла. В актовому залі зсунули в ряд столи і поставили на них 30 шахівниць. Гросмейстер був худий, засмаглий, схожий на веселого кучерявого розбійника. Аліса стала навшпиньки, видивляючись сулиму. Боря Месерер проштовхався до неї і сказав, я знаю, як тебе називати, похвалився він. Діти обернулись, Катя Михайлова спитала, як. Аліса у волейбол грає краще за всіх. Математику знає, в Лондоні була, в Австралію літала, по-англійському розмовляє навіть ліпше від мене. Вона супермен. Нісенітниця якась обурилася Аліса. Дивлюся на тебе, месерар, і думаю, який же ти легковажний. Менше думай, полисієш, докинув Коля Садовський. Супермен це мужчина, зауважила Катя Михайлова. Отже, вона супергерл, сказав Коля Садовський. Не супергерл, а супергерла, поправив месерар. Треба знати закони російської мови. Фіми корольова не було видно. Аліса побачила сулиму і намагалася підійти чим ближче. Раптом Аліса огледілась, помітила Юльку. Згадала? Що згадала? спитала Юлька. Аліса наблизила губи до Юльчиного вуха і прошепотіла. Це найстрашніша таємниця, яку я тобі можу розказати. Але в нас вдома є книжка, що зветься Творчість Бориса Месерера. А, однопрізвищник відмахнулась Юлька. Нічого з нього не вийде, бо він несерйозний. Сідайте, шахові бійці, запросив Едвард Петрович. Діти почали совати стільці, розсідатись. З дівчат грали тільки Мила Рудкевич та одна дівчинка із восьмого класу. Ну, всі готові? спитав Едвард Петрович. А де Тимошкін? поцікавився хтось. Місце поруч із колею Сулимою було вільне. Тимошкін захворів. Ну, гаразд сказав Едуард, почнемо без Тимошкіна. Алісо, спитав Боря Мастерар, може, ти і в шахи граєш? Як у вас у супергерлів? У супергерл поправила його Юлька. Едуарда Петровичу гучно мовив Боря. Селезньова хоче грати замість Тимошкіна. Селезньова? здивувався Едуард. Так, так, а, звичайно, звичайно. Сідай тільки швидше, і він показав на вільний стілець поруч із колею Сулемою. Ну, дівчинко, сказав гросмейстер і усміхнувся, не соромся. Всі в залі втупились в Алісу. Вона мерщій сіла поруч із Соломою. Здрастуй, колего, привітався Коля і усміхнувся. Якщо туго стане, я тобі постараюсь допомогти. Спасибі подякувала Аліса. Тільки краще вже я самостійно пограю. Гросмейстер пішов уздовж ряду стільців, швидко простягаючи вперед руку і рухаючи на два поля королівського пішака. Дехто з учнів одразу відповідав, дехто почав думати. Коли гросмейстер другий раз пішов цим же маршрутом, виявилось, що всі, крім Мили Руткевич, зробили хід у відповідь. Гросмейстер, михцем глянувши на дошку, робив другий хід залежно від того, як відповів йому суперник. Після четвертого ходу він одійшов від столів, поговорив про щось із Едуардом, закурив, і ніхто не зробив йому зауваження. Вболівальники стояли за спинами найсильніших гравців і дивилися на шахівниці. Таких гравців було чоловік шість. У Сулими було принаймні 20 вболівальників. На п'ятому ході сталося нещастя на другій досці. Один п'ятикласник одержав дитячий мати і гросмейстер сказав, пробачте, ніби ненароком наступив йому на ногу. П'ятикласник зашарівся і потихеньку виповз з-за столу. Мила Рудкевич здалася, коли за столами лишалося не більше, як десять чоловік. Вона прогавила туру, бо дуже переживала і боялася щонебудь прогавити. Солома надовго задумався і гросмейстер уже двічі проходив мимо і не робив ходу, бо колені фігури залишилися без руху. Раптом Аліса, яка весь час поглядала на сусідню дошку, сказала конем на F6 і відвернулась. Ого. вигукнув Коля Наумов, котрий уважно стежив за справами колі. Ти подивись точно на F6. А якщо він турою, то ти далі. Не підказуйте, сказав Коля сердито. Тепер я вже так не піду. Ну що, юначе? спитав гросмейстер. Ви готові? Коля мовчав. Він хотів піти конем на F6, втрутився Боря, але має сумнів. Гросмейстер усміхнувся. Ну що ж, розумний хід. Люсі так переживали за колю, що крім Юльки ніхто не звернув увагу на те, як довго стояв гросмейстер біля Алісиної дошки, потім зітхнув і мовив задумливо самому собі. Ні, цієї жертви я не прийму. Посунув уперед пішака і перейшов до дошки, що лишилася у кінці столу але з півдороги вернувся, ще раз поглянув на Алісину шахівницю, похитав головою. Аліса відповіла на хід пішака і стала дивитися, що збирається робити коля з допомогою порадників, які його дружно спивали з пантелику, хоч Едуард вимагав, щоб не підказували. Ферзем, ферзем. шепотіли, шипіли, говорили, навіть кричали за спиною. Слоном. наполягали інші. Отут могла початись бійка. Коля геть розгублений глянув на Алісу. Вона на його дошку не дивилася. Самими губами сказала пішаком на аж чотири. І коли гросмейстер підійшов, Коля рушив пішаком на аж чотири. Гросмейстер зрадів за Колю молодчина, похвалив він. От цього ходу я боявся. Та, певно, раз боявся, заздалегідь придумав відповідь. Шах, оголосив він. Ой, пролунало в юрбі уболівальників. Коля схопився за голову. Я ж казав, озвався Боря, я ж попереджав. Тим часом гросмейстер вернувся до Аліси, і там становище йому зовсім не сподобалось. Так, мовив він, я захопився. Юлька потягла за рукав Колю Наумова. Ти тільки поглянь, прошепотіла вона. А що? Коля і дивитись не став. Поглянь же. Нарешті гросмейстер пройшов у той кінець столу, поставив мат десятикласникові в окулярах. Тепер у нього лишалося тільки двоє противників. Едуард Петрович став навпроти Аліси, оцінив позицію, похитав головою і сказав Юльці Грибковій змовницьким голосом. Треба, щоб вона зосталася у нас у школі. Якщо ти патріот, ти цього Грибкова доможешся. Тоді Юлька зрозуміла, що Аліса може виграти у самого гросмейстера. Я б сама мріяла, відповіла вона фізкультурникові. А Аліса дивилася на дошку колі Сулеми і ніяк не могла придумати, як подолати гросмейстера. Виходило, що гросмейстер накине колі обмін ферзів, а відтак доможеться вічного шаху. Буде нічия. Здаватись? спитав Коля Алісу. Ти споживолів. Цієї миті підійшов гросмейстер. «Ну, Яке ваше рішення? спитав він у Сулеми. Можна я ще подумаю? попрохав Сулема. Думайте, думайте. Гросмейстер повернувся до Аліси. Так, сказав він, побачивши її хід. Що ж, дякую. Мені урок за самоупевненість. Здаюсь. Він потиснув Алісі руку. Аліса підвелася і мовила вам спасибі. На вашому місці я з 30 партій 10 би програла. Це ж важкий труд тримати в голові стільки позицій. Ні, ви не маєте рації, заперечив гросмейстер. Я тримав у голові лише 3-4 позиції. Решта не викликала в мене побоювання. Вони повернулися до колі Сулими. Він іще думав. Окрім Юльки і Едуарда Петровича, ніхто не помітив, що гросмейстер програв Алісі. Всі втупилися у дошку колі Сулими. Коля тричі тяг руку до свого короля, все ніяк не міг вирішити, куди його відвести, хоч це вже не грало ролі. Гросмейстер рушив уперед своїм фарзем. Шах і вилка на твого ферзя, додала Мила Рудкевич у голос, хоч і без неї всім це було ясно. Коля глянув у відчаї на сусідній стілець, де мала сидіти Аліса, але там її не було. Їж королеву, сказав Наумов, який грав погано і тому називав усі фігури по-аматорському. Не їж королеву, а візьми ферзя, поправила його мила. Коля серед повної тиші поставив свого ферзя на місце гросмейстерського, і той відразу ж оголосив йому вічний шах турою і конем. Тричі вони повторили ходи. Нічия, оголосив Едвард Петрович. Нічия. закричали уболівальники. Нічия, ура! Сулема з гросмейстром в нічию зіграв. Хвилину уваги сказав Едуард Петрович, дозвольте від вашого імені подякувати Володимирові Аркадійовичу за те, що він не пошкодував свого часу, приїхав до нас і провів цей сеанс. Усі заплескали в долоні. Загальний рахунок сеансу вів далі Едуард Петрович 28,5 на півтора на користь гросмейстера. Всі так і ахнули. А хто ж іще в нічию зіграв? спитала Мила Рудкевич. Це, напевно, помилка. Ні, ніякої помилки, відповів гросмейстер. Я теж вдячний вам, діти. Дехто із моїх сьогоднішніх суперників показав себе справжнім бійцем. Я навіть думаю, що якби мій останній суперник, із яким ми зіграли в нічию, був трішки рішучіший і менше слухав своїх уболівальників, він міг би виграти в мене, як і та дівчинка. Яка дівчинка? спитала Мила Рудкевич. Гросмейстер почав шукати очима Алісу то це ж Аліса Селезньова, не витримала Юлька. Вона виграла у гросмейстера. Де Аліса? Яка Аліса? Учні з інших класів Аліси ще не знали. І щинилась метушня, гучніше за всіх було чути голос Борі масерера. Я ж вам казав, що вона супергерла. Моє відкриття, я її перший намалював. Розділ 16. Через паркан і назад. Як конспіратор ти нікуди не годишся, заявила Юлька Грибкова, коли їм за лісою вдалося непомітно зникнути із школи. Знаю, буркнула Аліса. Знаю, знаю. Юлька ще дужче розпалювалась від Алісиної покірності. Ти приїхала сюди мієлофон шукати чи демонстрацію влаштовувати. Дуже важко обманювати людей виправдовувалася Ліса, Якщо починаєш щонебудь робити, ну хай ще коли по-англійському заговорила. Це буває навіть з нашими учнями. Я допускаю, що в волейбол ти могла грати. Врешті-решт, ти мене замінила і класові допомогла. Але вся ця історія з математикою, ну, я просто захопилась. Надто вже цікаву проблему постала. Я сиділа і тремтіла, що тебе викриють. А ти думала тільки про проблему, егоїстка нещасна, із шахами, що ти накоїла. Хто тебе просив у гросмейстра вигравати? Ти гадаєш, у нас десятикласниці часто у гросмейстрів виграють, у нас теж рідко. І якби з ним один на один зустрітися, я ніколи б не виграла. Ой, скромниця, ой, скромниця, я зараз зумлію від розчулення. Ззаду провулком гупали важкі кроки. Алісо? Юлька обернулася і схопила Алісу за рукав. Ми попались. Провулком до них бігло двоє. Товстун високого зросту і поруч нього невеликий худенький чоловік. Вони махали руками і щось кричали. Хоті. Юлька за лісою припустили від них. І як на злість, жодної підворітні, жодного відкритого під'їзду, жодного повороту не сховається. Біжи зігзагами. крикнула Аліса. Вони снодійними кулями стрілятимуть. Стійте! долинав ззаду, стійте, зупиніть їх. Наче назло якийсь громадянин із портфелем та сумкою почув крик і вирішив, що допомагати краще тим, хто доганяє. Він широко розставив руки, портфелі сумка загородили пів провулка, і Аліса з Юлькою розбіглися аж попід стіни, щоб обминути цю несподівану перепону. Чоловік розвернувся і побіг за ними. Раптом у Юльки підвернулася нога, і вона впала на бруківку. Аліса почула її крик і зупинилась. Біжи далі. гукнула Юлька. Мені вони нічого не зроблять, я їх затримаю. Та Аліса не слухала. Вона вернулася до Юльки, що сиділа на асфальті, і спробувала підняти її. Ну, скоріше, повторювала вона. Уже небагато лишилося. Ні, я не зможу, біжи без мене. Аліса вже підхопила Юльку під пахви і трохи підняла. Юлька підігнула ногу, і вони зашкандибали вдвох на трьох ногах. Тут їх і наздогнав чоловік із портфелем та сумкою. Він з наскоку обхопив їх і заверещав. Я їх тримаю. Відпустіть, що не бачите, нозі боляче, розсердилась Юлька. Решта переслідувачів уже були поруч. Великий Товстун сказав чоловікові, який затримав дівчаток. Можете відпустити їх? Що ви робите? Голос у товстуна був знайомий. Грибкова, що з тобою? Ти що, ногу підвернула? Та це ж Едуард Петрович власною персоною, а з ним незнайома худенька жінка із жовтим завитим волоссям і рішучим виглядом маленького худенького личка. Чоловік із портфелем та сумкою відійшов у бік і сказав ображено. Тоді не треба на всю вулицю кричати, якщо ви знайомі. Я гадав, може, украли щось. Як вам не соромно, спаленіла маленька жовтоволоса жінка. Як ви могли подумати лихе про наших дівчаток? Едуард Петрович опустився на коліно заходився обмацувати щиколотку Юльки Грибкової. Юлька морщилася, витерпіла. нічого страшного, заспокоїв Едуард. Завтра вже забудеш. Підвернула. Я і без вас знаю, що підвернула. А навіщо ви нас злякали? Та ми не хотіли вас лякати, сказав Едуард. Ви так швидко зникли з залу, що я не встиг з вами поговорити. А Марта Скриль спеціально прийшла до школи, щоб познайомитись з Алісою Селезньовою. А чому ви побігли? Хіба не пізнали? Мене по статурі можна за версту впізнати. Через вашу статуру ми і побігли, мовила Юлька понуро. Вона обережно ступила на ногу. Боляче, але терпіти можна. Сплутали з іншою такою ж статурою. Едуард не зрозумів, вирішив, що жарт усміхнувся. Так ось ти, яка Алісо, озвалась маленька жовтоволоса жінка. Дуже приємно. Сподіваюсь, ми з тобою заприятелюємо. Познайомся, слизньова, сказав Едуард. Марта тренер нашої районної спортивної школи. Я їй розповів про тебе. Ми поспішаємо, Едуарда Петровичу, не витримала Юлька. Нас дома чекають. Пробачте, будь ласка. Нічого, нічого, заспокоїла Марта Скриль. Ми вас проведемо. Ти давно граєш у волейбол? Я повідомив, що знайшов у нашій школі яскравий талант, гордо мовив Едвард Петрович. І вже, повірте моєму досвідові, я такого ще не бачив. Аліса не тут живе, вкинула Юлька. Вона йшла накульгуючи і мріяла якнайшвидше спекатися тренерів. А то ще Аліса знову згодиться і зав'язне у спортивній діяльності. А мієлофон Юльці одній шукати, чи що? Ми це забезпечимо, запевнила Марта Скриль. Якщо треба, перейдеш у московську школу. Сподіваюсь, батьки не заперечуватимуть. Її батьки не заперечуватимуть, гарикнула Юлька, але Марта її не чула. До речі, ти наскільки стрибаєш у висоту? спитала вона Алісу. Я спеціально цим не займалась, відповіла Аліса. Тільки в літньому таборі торік. Ну і що? Метр сімдесят, сказала Аліса, або метр сімдесят п'ять. Що? вигукнула Марта Скриль, і її рот округлився очі теж. А я що казав? Едуард Петрович так пишався, наче сам навчив Алісу стрибати так високо. Божевільна, прошепотіла Юлька зі своєю дурною правдивістю. А що це багато? спитала Аліса простодушно. Юлька навіть відповідати не стала. Чого заводитись із цими майбутніми мартоплясами? Не може бути, нарешті вимовила Марта Скриль. Ти ти обманюєш мене, дівчинко. Обманюю? Аліса цього слова терпіти не могла. Я вас обманюю? Вони саме проходили повз паркан. Паркан як паркан, за ним якесь будівництво. Який заввишки цей паркан? Ну, метр сімдесят, сказав Едуард Петрович неупевнено. Ну, може, більше. Юлько, потримай сумку. Аліса тицнула Юльці сумку, відбігла на бруківку і примірилася, потім розбіглась і стрибнула. Незвично, а рибкою, як стрибають плавці, над парками. І тієї ж миті над парканом знову з'явилася Аліса. Вона летіла рибкою, простягши руки, перекинулась у повітрі і, згорнувшись грудочкою, опустилася на землю. Біжімо. гукнула вона Юльці. Як твоя нога? А що там? Там пірати. Вони йдуть по той бік паркану і підслуховують. Я просто на криса бебехнулась, тим часом вивела його із ладу, але це тимчасово. Куди ж ви, дівчатка? закричала Марта Скриль. Ми тільки почали розмову. Паркан захитався, хтось ломився крізь нього. Едуарду Петровичу, сказала Юлька, тікаючи слідом за Алісою, яка взяла обидві сумки. Потримайте паркан, а то там один хуліган його зламати хоче. Мерщій же. Едуард Петрович слухняно притиснувся важким животом до паркану, що гайдався як очерету бурю. Дошки розійшлися, і Марті Скриль, котра здивовано спостерігала цю сцену, видно було, що з другого боку на вулицю ломиться не менш великий і товстий чоловік, ніж Едуард Петрович. А дівчатка вже втекли. Аж біля будинку вони зупинилися передихнути. У Юльки розболілась нога. Стривай секундочку, попрохала вона. Едуард їх затримає, він обіцяв. Веселуна він затримає. А от криша ні, відповіла Аліса, проте зупинилась. Дівчата, почули вони. До них біг коля Солима. А я вас уже хвилин двадцять чекаю, що сталося. Мені треба поговорити з Алісою. Говори при Юльці. У мене від неї секретів немає. Але це чужий секрет, сказав Коля Солима. Я навіть не знаю. Говориш, наполягала Юлька. Ми дуже поспішаємо. Я хотів сказати, ну, одне слово, я я хотів тільки сказати, що знаю, що Аліса, ну, одне слово, вона не з нашого міста і взагалі е, ну, з іншого місця. Ну, так я гадаю. От Маруда, обурилась Юлька. У неї боліла нога, і тому вона стала нетерпеливою. Ти можеш говорити по-людському? Постривай, Юлько, зупинила її Аліса. Говори, Колю. Фіма послав тобі записку, можна сказати, дивну. Але ти повинна зрозуміти, що він захищає друга. Це можна. Тут Сулема знову заплутався в словах, а тим часом з-за рогу вискочили Крис і Веселун. Якось їм пощастило обманути Едварда, і вони знову пустилися доганяти дівчат. Біжи. крикнула Юлька Сулемі. Біжи, щоб вони тебе з нами не бачили. Ну, чого ти стоїш? Сказавши так, Юлька побігла до під'їзду, а Ліса за нею. Сулема поглянув на дівчат, потім на товстуна в чорному капелюсі, чорному плащі, і Наполеона Бонапарта у трикутному капелюсі, і, не роздумуючи, більше побіг в інший бік. Дівчата встигли заскочити в під'їзд, піднятися угору сходами і сховатись у квартирі. Коли клацнув замок, Юлька зачинила двері на ланцюжок а Аліса скинула на підлогу сумку і сказала, які ж ми з тобою нерозумні. Ми мусили Сулему взяти з собою. Він ладен, був усе розповісти. Ти гадаєш, він знає? Він же почав говорити і про записку, і про те, що він знає про мене. Отже, це він? Напевно, він. І він друг корольова. І він хотів усе розповісти, я так гадаю. Треба бігти до нього. Ти знаєш, де він живе? Я в нього не була. Але можна подзвонити Каті Михайловій. Вона всі адреси знає. Тоді я йду. Так? спитала Юлька, скидаючи туфлю. Нога у щиколиці розпухла. Ой, добре, що бабуся лягла спати, не бачить, у якому вигляді. Повернулася онука додому. Ти поглянь у вікно. Як ж ти пройдеш повз піратів? Ми в облозі. А що ж робити? Ось нога стухне трохи. Я сама збігаю до сулими і візьму у нього мієлофон, якщо він у нього. А може, якось його викликати сюди? Ні-ні. Кликати його сюди це віддати у лапи піратам. Їм цього і треба. Давай краще компрес тобі поставимо, щоб скоріше нога відтухла але того вечора вийти з дому так і не вдалося. Юлька одну Алісу не випустила, а її нога стухла аж на ранок, та й то не зовсім. Розділ 18 Небезпечна втікачка. Наступного ранку події помчали як швидкий поїзд. Першим того дня до школи йшов Коля Садовський. Ішов він так рано тому, що не було сенсу лишатися вдома, де гримів великий скандал. Винуватцем скандалу був, як завжди, сам Коля. Він задумався ще з вечора. Як же виходить у математиці? Плюс на плюс дає плюс, а мінус на мінус теж дає плюс. Він заходився міркувати, якщо у тебе подушку пошито з м'якої чистої випрасованої тканини, це плюс. А якщо її набито при цьому м'яким пухом, то це мінус. А якщо м'яким пухом набито чисту наволочку, все вкупі приведе до утворення дуже зручної і позитивної подушки. Плюс-плюс. І з цією думкою Коля заснув на м'якій і позитивній подушці, а прокинувся, став думати далі. Коли взяти щось зовсім непридатне для набування подушок і вкласти це у щонебудь зовсім непридатне для створення наволочки, чи вийде позитивна подушка? Треба спробувати. Звісно, Коля знав, що нічого не вийде, та йому дуже сподобалось міркувати по-філософському. Тому він пішов зранку на кухню, взяв десяток яєць, дві електричні лампочки і праску, все це поклав у сітку, із якою його мати ходила по картоплю відніс у ванну, поклав на підлогу і ліг на цю подушку. Плюса не вийшло. Коля набив гулю праску, вимастився яйцями, порізався осколком електричної лампочки. Його примусили мити підлогу у ванні і збирати скло, потім залишили без сніданку. І все це сталося о сьомій ранку. От він і пішов з дому. А на підході до школи його зупинив дуже товстий чоловік у довгому чорному плащі і капелюсі, насунутому аж на вуха. Здравствуйте, сказав Товстун. Ви з шостого класу Б? А чому ви так гадаєте? спитав Коля. Невже просвічує? Що просвічує? спитав Товстун. Мій номер, відповів Коля. Він говорив просто, щоб говорити, навіть не задумувався. А Товстун йому не сподобався. Надто вже в нього було добре обличчя, ніби зумисне намальоване. Тому Коля попрохав Товстуна. Ви не були б такі ласкаві зняти маску, яку маску, під якою у вас сховані ікла? Товстун навіть обмацав своє обличчя, наче і справді побоювався, чи не стирчать ікла з-під маски. Садовський не став чекати, пішов далі. Він вирішив винайти спосіб ходіння під землею. Такий спосіб дуже вигідний, бо можна переходити вулицю, де хочеш, навіть на червоне світло, от тільки руки будуть брудні. Постривайте, догнав його Товстун. Ви знаєте у вашому класі колю. Вам чесно відповісти чи не чесно? спитав Садовський. Чесно, сказав Товстун. Чесність це найкраща людська риса. Якщо чесно, то я коля. Ні, не повірив Товстун, ти не коля або не той коля. Як точно ви підмітили, зауважив Коля Садовський. Я й сам останнім часом задумуюсь, чи той я Коля, що був на початку, надто вже я рудий. Вам не здається, а що раніше ти інший був? Товстун уважно роздивлявся Колю. Раніше я був білявий, мовив Коля, і при тому дівчинка. Товстун зітхнув. Ще одне запитання попрохав він. Ти знаєш Алісу? Вона вже закінчила школу, сказав Коля. Ні, товстун йому, очевидно, подобався. Колі хотілося чимшвидше швидше його спекатись, і вже тим паче він не хотів розповідати йому про Алісу. І полетіли на помір, просили переказати вам, щоб ви не чіпали її улюблену собачку. Більше запитань нема? Ти дуже невихований хлопчик, проборчав товстун. У нас таких уже нема. Всіх винищили? спитав Коля. І до тебе доберемось. Просичав товстун так щоб не чули перехожі, які проходили мимо. Я твою руду фізіономію запам'ятаю. Яке щастя. вигукнув Коля, але про всяк випадок відступив на крок назад. Через те, коли вас проведуть до мене, ви будете відмовлятися від своїх слів. Куди приведуть? спитав Товстон. До мене в кабінет. Я ж головний інспектор міліції по розплутуванню особливо серйозних злочинів проти шестикласників. Хіба не чули? Моє прізвище Холмс, Микола Шерлокович. Будьмо знайомі. А вас як звати? Але товстун уже кудись щез. Ніби крізь землю провалився. Коля постояв трішки, потім зітхнув і сказав. Він мене обігнав, він уміє ходити під землею. Доведеться винайти щось новеньке, а то налетиш на нього під бруківкою задавить. Хвилин через п'ять. На цьому самому місці з товстоном зустрілася Мила Рудкевич. Цієї миті з кущів виплив веселон У. Можу засвідчити, озвався він. Мій помічник може скопіювати кого завгодно. У нього талант. Не вірю. закричав Ниткін. Не вірю. Доведи, що ти не Іван Семенович, котрий поїхав, кинувши нас на призволяще одну хвилинку, попрохав Крис. Він провів перед обличчям долонею і перетворився в самого режисера Ниткіна. Переконливо, похвалив режисер, яке перевтілення. Де ж я бачу це неприємне обличчя? Це ви, Ниткін, ви, підказала дама у довгій сукні янгольським голосом. Решта захихикала, режисер суворо мовив. Усі по місцях почнемо зйомку. Ні, заперечив Василун У. Спочатку про гроші. Як платити будете? За ставкою, відповів режисер. Як за масовку? А це багато? спитав Крис. Ну, як вам сказати? Тоді платіть мені стільки, скільки одержував ваш колишній Наполеон. Але ж це неможливо, він заслужений артист. Ах, неможливо, перепитав Крис. Стривайте, стривайте, платимо, платимо. Я вам свою платню віддаватиму. Мистецтво важливіше. І мені, зажидав Веселон У. А вам за що? здивувався режисер. Мій помічник один не працює. Правда? спитав режисер. Товстун, як гора, став у неї на шляху. Даруйте, дівчинко, почав він. Ви з шостого Б? Так, відповіла Мила. Скажи нам милість, вів далі Товстун, чи е, не дасите мені е, цінної інформації? Товстун пішов поруч із Милою. Говорив він гречно, навіть улесливо. А що я можу вам розказати? спитала Мила. У мене велика особиста біда, мовив Товстун. І тільки ви, добра дівчинко, можете мені допомогти. Але ж я поспішаю до школи, почала благати Мила. У нас перший урок англійська, і мені треба повторити переклад. Я не відберу більш як дві хвилини твого дорогоцінного часу, пояснив Товстун. Мені треба поговорити з тобою про Алісу. Про яку Алісу? насторожилася Мила. Я не знаю, під яким прізвищем вона фігурує в вашому класі, але напевно у вас одна Аліса. Аліса Селезньова? спитала Мила. А що сталося? Сподіваюсь, нічого страшного, поки нічого страшного. І товстун зробив довгу значущу паузу. А що може статись? спитала Мила, закидаючи на спину чорну косу. Ви міліції певною мірою, відповів товстун. Коли і чому Аліса з'явилася у вашому класі сьогодні третій день, сказала Мила. Вона живе у Юлі Грибкової. Вони разом в лікарні лежали. Так, так, так протяг товстун все сходиться. Вони проходили повз маленький скверик, де стояла порожня лавка. Якщо ви не заперечуєте, запропонував товстун, присядьмо на хвилиночку. Мила кивнула, час іще був. Вона була заінтригована, особливо коли врахувати, що Аліса їй зовсім не подобалась. А чи не помічали ви в її поведінці чогось дивного? спитав Товстун, чогось не нашого, надзвичайного. Мила стинула плечима. Як сказати? Ясно, ясно, мовив Товстун. Ви не хочете говорити погано про свою приятельку. Це похвально, звісна річ, похвально. Ви справляєте враження вельми розумної дівчини. Але зараз розмова між нами така серйозна і таємна що доведеться казати чисту правду. Чи подобається вам її вдача? Ні. Вихопилось у мили мимохідь. Чому? Вона вискочка, сказала Мила. Мила насправді так думала. Завжди вона була першою відмінницею в класі всі роки, її ставили за приклад вчителі, хвалили на батьківських зборах, і раптом прийшла в клас якась Аліса котра, виявляється, і англійську знає краще від мили, і географію, і математику, а вже про фізкультуру і говорити нічого прикро, що там казати. Справді? спитав Товстун. Це теж збігається з нашими спостереженнями. А чи не показувала дівчинко Аліса якихось знань більше, ніж треба? Як вам сказати, відповіла Мила. Особливих здібностей я в неї не помітила, але показати себе вона вміє. Слушно, ну, вигукнув Товстун. А в класі у вас є якийсь коля? Коля? У нас три колі. А з яким із них дружить Аліса? Вона ні з ким не дружить, окрім Грибкової, відповіла Мила. Хоч я в чужі справи не лізу, похвально, сказав Товстун. Тепер ви повинні нам допомогти. Кому? Ем, річ у тім, що я працюю головним лікарем у лікарні для особливо небезпечних дітей. Торік до нас привезли невеликовно зіпсовану дівчинку на ім'я Аліса. У неї схильність до жорстокого хуліганства. Це хвороба. Вона била дітей, і дорослих, кусалася, а потім украла у шкільному музеї опудала тигра, вдяглася у тигрову шкуру і вночі грабувала перехожих. Коли Алісу піймали, вона покусала трьох міліціонерів, задушила службового собаку, і нам довелося Алісу зв'язати. Ой, який жах. вигукнула Мила. Ні, не жах. Треба пожаліти Алісу. Адже вона не винувата, що захворіла пролунав уже мелодійний жіночий голос. Мила побачила, що поряд стоїть миловидна, маленька, тендітна жіночка у білому халаті із червоним хрестом на рукаві. Познайомтесь, сказав Товстун, це лікар Іванова. О, вона провела сто безсонних ночей, заспокоюючи нещасну дитину, даючи їй ліки, розказуючи казки. А вже ж це так, підтвердила лікар Іванова. Але всі мої зусилля пішли прахом, і це нікчемне дівчисько втекло вночі з лікарні, висадивши плечем двері і стрибнувши з п'ятого поверху. І нічого? спитала Мила. Нічого, залишилося тільки ум'ятина в асфальті під вікном завглибшки півтора метра. У такому стані хворим нічого не страшно. Ми обійшли уже всі школи і лікарні, та вона щезла безслідно і раптом ми дізнались, що схожу за описом дівчинку було помічно у вашому класі. Але на вигляд вона така спокійна, сказала Мила, і так добре знає англійську мову, це ненормальність, пояснив Товстун. У неї весь розум спрямований на те, щоб обманювати довколишніх і вдавати, що вона цілком нормальна в цьому її небезпека. І відповіді на уроках теж ненормальність. Скажіть нам, чи може нормальна дівчинка так багато знати, як ваша Аліса? Це запитання Милі дуже сподобалось. Воно відразу знищувало всі її сумніви. Звісно ж, Аліса просто ненормальна, тому вона так добре все знає. Звичайна людина нічого б цього не знала. Жоден здоровий шестикласник не може бути розумніший за Мило Рудкевич. І коли Мила все це збагнула, роздратування проти Аліси як рукою зняло. Їй навіть стало жаль Алісу. А коли її знайдете, ви що зробите? спитала Мила. Ми візьмемо її з собою. Постривайте, сказала Мила. Аліса ж так тихо поводиться, можливо, їй краще в школі з дітьми. Вона у нас одужає і почне гірше вчитись, як усі. А якщо вона знову почне буянити, га? якщо вона когось укусить, ви забули про своїх товаришів, над якими нависла небезпека. Ой, мовила мила, я про це й не подумала. Ходімо мерщій до директора школи і все розповімо. Ні, ні, ні, так не годиться, сказав сумно Товстун. А якщо ми помилилися? що це не та Аліса. Уявляєте, якої травми ми завдамо невинній дитині? Це та, та, наполягала Мила. Вона зовсім ненормально все знає. Але ми дуже делікатні люди, втрутилась тендітна лікар Іванова. Спершу ми заглянемо в клас і переконаємось, що це наша втікачка, а ти нам маєш допомогти. Але як? проведи нас у школу заднім ходом так, щоб нас Аліса не бачила, і покажи, де ваш клас. Решту ми беремо на себе. Про твою участь у цій операції ніхто не дізнається, гаразд. Якщо це треба для медицини і для безпеки інших людей, я згодна, сказала Мила. Тільки ходімте швидше, бо скоро дзвоник. І вона провела їх двором через шкільну ботанічну ділянку показала, як піднятись на третій поверх, і попередила, тільки не треба її забирати просто з класу. Мені її дуже жаль. Не турбуйся, дівчинко, мовила лагідним голосом лікар Іванова. Ми будемо гуманні і добрі. Ми завжди такі. Розділ 19. Дві Алли. Мила попрощалася з ними і побігла на гору до свого класу і біля самісіньких дверей зіткнулася за лісою та Юлькою. Ой, мила вшнипилася в Алісу дикими очима, притислась до стіни і чекала, поки вона пройде в клас. Що з нею? спитала Юлька. Вона на нас дивилася, як на привидів. Не знаю, відповіла Аліса. А у мене все гаразд, і, і туфлі на ту ногу. Все гаразд. Та й у тебе теж. Чимось Рудкевич налякана. Мила поквапилася на своє місце, ні на кого не дивлячись і не чуючи. А хлопці обступили Алісу, галасливо згадували вчорашній день. Боря Месерер подарував їй новий портрет, Алісу в шаховій короні. Портрет був не схожий, та всі дуже сміялись. А де Фіма? спитала Аліса, оглядаючись. Вже продзвонив дзвоник, ось ось мала зайти Алла Сергіївна, а Фіми не було. Збожеволіти можна, злякалася Юлька. А раптом вони до нього добрались. Мило, ти не бачила Фіму корольова? Ні, сказала Мила, гортаючи підручник. Але її очі нічого не бачили. Вона чекала, що тут відчиняться двері і зайдуть лікар Іванова та директор лікарні із якої втекла небезпечна Аліса. Алісо, Алісо? спитав Коля Садовський на весь клас. У тебе є знайомий товстун? А що? Ти де його бачив? Мила Рудкевич почула і завмерла. Невже цей Садовський підслухав? Ти де його бачив? повторила Аліса. Я його відшив, сказав Коля. Заплутав, як Іван Сусанін поляків у лісі. Двері у клас поволі розчинились. Вони, подумала Мила, зараз почнеться. Але це всього-навсього Фімо корольов. Смертельний номер. закричав він, кидаючись до вчительського столу. Вперше на екрані. Фімо, ти з гузду з'їхав? гукнула Катя Михайлова. Зараз Алла прийде. Не прийде, мовив Фіма. Вона в коридорі на першому поверсі з якимось товстоном розмовляє. Ми маємо п'ять хвилин, прошу уваги. Фіма відкрив портфель і витяг очманіле кошеня. Увага! вів далі Фіма. Ви бачите перед собою суперкицьку на ім'я Аліса. Вона вміє лічити до ста. І тут зайшла Алла Сергіївна. Вчителька зупинилася біля дошки, не помічаючи Фіми, який ловив кошеня, що забігло під стіл. Це шостий клас Б? спитала Алла Сергіївна, ніби це не вона майже щодня приходила сюди. Але нічого дивного в цьому запитанні не було. Як тільки Мила Рудкевич провела піратів у школу, вони поспішили до вчительської і стали за рогом, спостерігаючи за вчителями. Коли Алла звідти вийшла, тримаючи в руці журнал, на якому було великими літерами написано шостий клас Б, веселун У, відразу ж перепинив їй дорогу. Хвилиночку, шановна вчителько. Ну, я вам повинен сказати два надзвичайно важливі слова. А Крис, обернувшись на Аллу, поквапився на третій поверх і, щоб не вскочити в халепу, найперше спитав це шостий клас Б. Справжня Алла ніколи б не спитала про таке. Вона сказала б корольов, негайно припини це неподобство. І тому клас був просто вражений таким дивним запитанням. Аліса відразу збагнула, що справи кепські, пригнулась, сховала обличчя, а Коля Садовський, який умів жартувати невчасно, голосно відповів Ні, це другий клас А. Раптом на превеликий подив усіх, Алла Сергіївна сказала, не може бути. Ти знову брешеш, хлопчику. Щоб Алла так сказала про Садовського, це немислимо. Алла роздивлялася клас просто таки впиваючись очима в дітей. Побачила Милу Рудкевич і спитала в неї, де Аліса? Он там під партою відповіла Мила слухняно. Ага, вигукнула Алла Сергіївна. Отже, і він тут. Алла побігла до того столу, під яким сховалась Аліса, та при цьому і далі звірила очима по обличчях. Де Коля? спитала вона у Мили. Мила з жаху зажмурилась. Ні, цього не може бути. Алла говорила не своїм голосом, а голосом лікаря Іванової. Ага, закричала Алла. Ось ти де. Але цієї миті за дверима пролунав страшенний шум. Двері широко розчинилися. І всі побачили, як до класу рветься друга Алла Сергіївна, а її тягне назад у коридор дуже товстий чоловік у капелюсі, що з'їхав на вухо та довгому чорному плащі. А того чоловіка обхопив фізкультурник Едуард Петрович. Все це було схоже на ілюстрацію до казки про рібку. Відпустіть мене, відбивалася Алла Сергіївна. Це хуліганство. Я вам повинен ще сказати, ще щось сказати, кричав Товстун. Ви мене забули. Я ваш братко, братко, що пропав з мавку. Ви мене гойдали на руках. Едуард Петрович, почервонівши від натуги, підняв товстуна від підлоги, адже недарма він раніше займався вільною боротьбою. Велетенським зусиллям Едуард відтягнув назад одну з рук товстуна і провів рідкісний за красою борцівський прийом. Товстун відпустив Аллу Сергіївну, злетів у повітря і гепнувся носом об підлогу. Ура! закричали 26 глядачів із 6 Б. Ура, Едуарду Петровичу! Чиста перемога! Тут пролунав гучний стук, бо дві Алли Сергіївни буцнулись перед дошкою, обидві загубили окуляри і впустили класні журнали. Цього я не витримаю. вигукнула справжня Алла Сергіївна і впала непритомна. Удавана Алла перестрибнула через неї, пролетіла чотири метри головою вперед і врізалась у живіт Едуардою Петровичу. Фізкультурник не чекав нового нападу. Він утратив рівновагу і сів на підлогу. З неймовірною для жінки силою псевдоалла підхопила за ноги товстуна, що лежав без руху, і потягла його в коридор. За секунду і слід їхній прохолов. Лише чути було, як гупає по сходинках лиса голова товстуна. Тільки чорний капелюх пірата і рука, одірваний від його плаща, зосталися лежати посеред класу, нагадуючи про битву. Алла Сергіївна лежала непритомно на підлозі, а Едуард Петрович сидів, притулившись до стіни, і нічого не міг збагнути. Учні оговтались першими. Одні кинулись до Алли приводити її до тями. Аллу відпоїли водою. Едуард Петрович підвівся і, похитуючи головою, як учений слон, пішов у фізкультурний зал, а учні повсідались на місця. Сідайте, діти, сідайте, повторювала Алла кволим голосом. Якась неймовірна історія. Я ще нічого в ній не розумів. Може, вам краще відпочити? спитав Боря Мацараж, а ми так посидимо. Він з усіх ситуацій хотів мати користь, а користь полягала в тому, щоб чим менше вчитись і чим більше малювати свої картинки. Ні-ні, сказала твердіше Алла Сергіївна. Нічого особливого не сталося, ми з'ясуємо згодом, а зараз почнемо урок. Аліса не сідала. Вона оглядала клас. Як жаль, що вона сховалася під стіл. А треба було б стежити, кого сколь пізнав пірат. Тому вона оглядала клас і лічила. Коля Сулама тут, Фіма Корольов тут, Коля Садовський тут, Коля Наумов. Колі Наумова нема. Он лежить його портфель, розгорнутий зошит, а Колі нема. Юлько, сказала Аліса, немає Наумова. І вона кинулась до вікна. О, Боже мій. вигукнула Алла Сергіївна. Селезньова. Що іще? Аліса встигла побачити, як доріжкою до воріт біжить Коля Наумов, а зі школи вибігають пірати. Веселун У у плащі з одним рукавом, а за ним Крис. На очах він скидав подобу Али і обертався в Наполеона, бо в мундирі легше бігти, ніж у спідниці. Юлько, вони женуться за ним, крикнула Аліса. Я біжу. Хто? Хто? хто за ким женеться? спитала Алла. Я цього не зможу витерпіти. Аліса розчахнула вікно, ніхто навіть охнути не встиг, стрибнула на підвіконня і зіскочила на великого дуба, що ріс на шкільному подвір'ї. Гілля дуба не діставало двох-трьох метрів до шкільного вікна. На люту Аліса, як мавпа, схопилася за товстий сук, гойднулась на ньому і злетіла на нижню гілку. Звідти стрибнула на землю і побігла слідом за колею та піратами. Всі учні бачили цей смертельний номер, бо підбігли до вікон. Алла Сергіївна теж бачила, але не до кінця, на її щастя, вона знову знепритомніла. Таке сталося з нею раніше тільки один раз, коли їй було 12 років, і вона побачила мишу. А тут треба ж двічі за 10 хвилин. Поки Аліса робила свої стрибки, дівчатка охали, а хлопці підбадьорювали Алісу криками, тільки одна Мила Рудкевич була спокійна. І коли Аліс не стало видно, і дівчатка заходилися знову приводити до тями Аллу, вона голосно сказала, щоб усі чули. Нічого дивного, це від ненормальності. Я з її лікарем розмовляла, її взагалі шукають, щоб у спеціальну лікарню повернути. Як тобі не соромно? закричала Юлька. Вона нормальніша і здоровіша за тебе. Я вже краще знаю. Алла опритомніла і сказала, ну я піду до медпункту, ви пробачте мені, у мене нерви розходились. Мила Рудкевич першою встигла їй на допомогу, пособила вийти в коридор. Решта зразу оточили Юльку. Катя Михайлова промовила Грибкова, негайно розкажи нам усе, що знаєш. Я нічого не знаю, відповіла Юлька. Вона тримала в руках свій портфель і сумку Аліси. Пропустіть мене, я піду додому. Нікуди ми тебе не пустимо, звався Фіма Корольов. Я теж дещо знаю, і якщо вона не розкаже, я сам розкажу. Розповідаю Юлю. Попрохав Куля Солома. Адже їм обом, напевно, треба допомогти. Розділ двадцятий і Шутін не втручається. Аліса вибігла на вулицю, побачила далеко попереду бегемотову спину веселуна ута сукню Алли Сергіївни і кинулась за ними. Вона розуміла, що не можна відпускати їх далеко від себе, а то враз утратиш, адже вона погано знала вулиці провулки, тоді як решта були куди досвідченіші. Коля Наумов жив у цих місцях з маличку, а пірати, які останній тиждень витратили на пошуки Аліси і Колі, непогано встигли вивчити навколишні провулки та двори і навіть девчому стали метикованіші за Наумова. Коли Аліса побачила, що вони подалися в провулок, вона просто таки полетіла стрілою, мало не збиваючи перехожих і, звернувши за ріг, устигла помітити, що пірати вдалися до такого тактичного маневру. За колею гнався тільки веселун У, а Крис, у подобі Наполеона, перебіг на другий бік провулка і помчав попід стіною так, щоб обігнати колю і взяти його в лищата. Коля оглядівся і побачив, що його оточують. Праворуч від нього був під'їзд. Якби він біг далі вперед, пірати його неодмінно піймали б. Через те йому нічого не лишалось, як пірнути в цей під'їзд. Грюкнули двері. Веселун гучно крикнув щось. Типу попався. Аліса збагнула у під'їзді немає другого виходу. Вони загнали колю у глухий кут. Веселун пірнув у під'їзд слідом за колею, але Крис побіг далі до арки, що вона у двір. Аліса не встигла зметикувати, що ж їй робити далі, як хтось підхопив її на бігу, і жіночий голос промовив. Саме тебе мені треба, мій скарбе. Аліса спробувала вивернутись, але міцні руки легкоатлетичної тренерші Марти Скриль тримали її, як у лищатах. Ти навіть вулицею біжиш, не мов би маєш намір ставити рекорди, сказала жовтоволоса тренерша. Вважай, що мені поталанило. Ішла до твоєї школи, раптом бачу, моя рекордсменка, надія нашого спорту власною персоною. Ну що ж, саме час поговорити. Даруйте, вибачилась Аліса, метляючись у повітрі. Я дуже поспішаю. Що твоя ця теперішня поспішність у порівнянні з майбутнім, яке відкривається перед тобою в спорті, ти ж самородок, якщо нам пощастить тебе зламати. Навіть у такому незручному стані Аліса здивувалась, навіщо мене ламати? Як навіщо, як навіщо? Щоб відучити від доморощених прийомів, хто так стрибає у висоту в наші дні? Аліса дивилась, чи не з'явиться хто-небудь із під'їзду чи з під арки, та провулок наче вимер. А в які дні так стрибають? запитала Аліса. Все одно тренершу з силою не здолаєш, доведеться брати хитрістю. В доісторичні, сказала тренерша впевнено. Сьогодні цей прийом безперспективний, а от і ні, обурилась Аліса. Знали б ви, яку висоту взяв Пулярткін таким способом? Для мене не грає ролі що там узяв Пулярткін, я знаю тільки, що тебе пробували зіпсувати. Ми всерйоз працюватимемо над технікою. Ти у мене застрибаєш, тоді відпустіть мене на землю. Гаразд, тільки не тікай. Я зараз запишу твої координати, всі розмови з батьками беру на себе. Навряд чи вам це вдасться, заперечила Аліса, не відриваючи очей від під'їзду. О, ми не таких батьків умовляли. Аліса непомітно відступила на півкроку. Записую, сказала тренерша. Невже тебе не ваблять великі змагання, слава, оплески, п'єдестал пошани, закордонні стадіони? Ти куди, дівчинко? Зупинися, зупинися негайно. Ти ж все одно від мене нікуди не сховаєшся. Я тебе через школу знайду. Аліса вже підбігла до того самого під'їзду. Тренерша трюхикала позаду і далі її умовляла. Забігши до під'їзду, Аліса пірнула вниз до дверей, що вели у підвал. Там, у темряві за рогом, вона зупинилася і завмерла. Вона чула, як грюкнули двері, зайшла тренерша і голосно спитала Дівчинко, де ти ховаєшся? Навіщо уникати своєї перспективної долі? Хіба ти не чуєш, як кличуть фанфари? Аліса мовчала. Чути було, як тренерша невпевнено підіймається сходами, потім зупиняється і говорить Якщо ти мене чуєш, то врахуй, що в спорті головне настирливість, і настирливості у мене багато. Я вернусь у школу і про все дізнаюсь в Едуарда Петровича. Почулись чіткі кроки, грюкнули двері, та Аліса не квапилась вилізати зі своєї схованки. Не довіряла вона наполегливій тренерші і мала рацію. Минула хвилина-дві, і двері знову відчинились. Цього разу поволі, майже нечутно, знову почулись кроки, але обережні, хтось ішов навшпиньки. Тренерша, це була вона, пройшла до спуску в підвал, де ховалася ліса, і заглянула вниз. У напівтемряві Алісі було видно її силует. Тренерша прислухалась. Аліса затаїла дихання. Ти ховаєшся? спитала раптом тренерша, але у підвал не пішла, можливо, боялась мишей. Нарешті тренерша тяжко зітхнула і пробурмотіла. Все одно я знайду цей самородок і вийшла зовсім. Тільки тоді Аліса обережно вилізла на світло. Вона була засмучена, ще пак втратила, напевно, хвилин десять не менше. Якщо це прохідний під'їзд, то коля і пірати могли втекти далеко. Шукай їх тепер. Аліса огляділась. Так і є. Ось чорний хід за ліфтом. Вона підійшла до невеликих темних дверей і штовхнула їх. Двері слухняно відчинились. Перед нею був двір, оточений будинками. Посеред нього стояв забитий двоповерховий флігель, підготовлений на злам. Окрім арки, що вела у провулок, із двору можна було вибратись тільки через другу арку у дальньому його кінці. Двір був порожній. Лише на лавці під старим деревом сидів юнак у замшовому піджаку, замшових червиках і замшевих штанях. Він був модний, акуратний, поважний. Він курив люльку і читав детективний роман. Здрастуйте, привіталася Ліса. Здрастуйте, відповів він, закладаючи пальцем сторінку книжки. Здрастуйте, якщо не жартуєте. Я зовсім не жартую, сказала Аліса. Тут не пробігали хлопчик і двоє інших чоловіків. Хлопчик? Здивувався юнак, закутий у замшу. А якого віку він був? Мого віку, пояснила Аліса, а за ним гналися двоє. Один надто товстий у порваному плащі і без капелюха, а другий не знаю в якому вигляді. Гналися, кажеш? перепитав юнак. Дуже дивно. А чого не гналися? Хлопчик чогось накоїв чи що? Ні, він нічого не накоїв. Він раніше накоїв, а зараз зовсім не винуватий. Це ті, хто за ним бігли в усьому винуваті. Вельми цікаво, сказав юнак, навіть захопливо. А навіщо тоді вони за ним гнались? Ну, щоб відняти одну річ. Вони злочинці не може бути. Юнак був дуже рожевий, гладенький, ніби щойно вмився і натер обличчя шорсткою щіткою. І на рожевому обличчі, як дві гусниці, сповзали вниз до підборіддя чорні вуса. Це дуже дивно наполягала Аліса. Вони мусили тут пробігти хвилини з десять тому не більше. Ух, якби я побачив якесь порушення порядку, мовив юнак, я б негайно сигналізував. Отже, ніхто не пробігав. Ти перше тут метушишся. Ви правду кажете, слухай, тобі зрозумілою мовою сказано, ніхто тут не пробігав. Ніякі хлопчиськи і взагалі ніхто. Ти мені читати заважаєш. я через тебе забув, на чому спинився. У мене вільний час, його треба використати правильно, з толком. Отож тупай звідси, поки я тебе не прогнав з допомогою фізичної сили. З цими словами замшовий юнак відкрив книжку, закладену вказівним пальцем, і знову заглибився в читання. Юнак брехав. Десять хвилин тому він побачив, як у двір забіг дивний чоловік в одязі Наполеона Бонапарта і шмигнув у чорний хід. А юнак був начитаний і пізнав Наполеона. Юнак здивувався, що Наполеони почали бігати дворами. Він відклав книжку і заходився розмірковувати про складнощі життя. Може, кіно знімають прихованою камерою. Про всяк випадок він витяг гребінчик, зачесався, ще потрапиш у кадр, треба бути у повному порядку побачить його на перегляді режисер, спитає, хто це в кадрі такий молодий і вродливий, а йому скажуть, це актор доброволець, випадково опинився на зйомках. Звати його Петро Ішутін. Служить він у ресторані старшим кухарем, дуже начитаний, толковий, ладен присвятити своє життя мистецтву. Він гратиме роль полководця Багратіона. Поки Петя Ішутін отак мріяв, двері чорного ходу відчинились, і перед його очима постало дивне видовище. Попереду йшов, озираючись на полон Бонапарт, за ним неймовірно опасистий чоловік у порваному плащі, чоловік ніс під пахвою непорушного хлопчика. Якщо це було кіно, то не історичне, а пригодницьке. З викраденням дитини. Петро Ішутін підвівся з лавки, заклав пальцем детективний роман аби не загнути сторінку, і вирішив, що зараз він зупинить викрадачів і скаже їм рішуче руки вгору. Якщо цей кадр знімається в кіно, то режисер неодмінно відзначить рішучість незнайомого. Слухай, сказав Крис, насуваючи трикутного капелюха на очі. Якщо ти плутатимешся у мене під ногами, я з тебе відбивно зроблю. Зрозумів? Зрозумів, відповів Петя Ішутін. Звичайно, зрозумів. Ти що бачив? Я нічого не бачив, сказав Петро Ішутін. Ліпше не втручатись, коли тебе не просять. І затям, мовив Крис, витягши з кишені ножа. Якщо ти кому-небудь писнеш про те, що тут бачив, тобі не жити. І не бігай по міліцію, і не пробуй від мене сховатись. Ти мене знаєш? Ні, відповів Петро. Тобто я про вас читав дуже похвальні відгуки, твоє щастя. Ті, хто мене знав, недовго жили. Пірат приставив уявного ножа до замшевого живота кухаря Ішутіна і посміхнувся. Я я ніколи пробурмотів Ішутін. Він же не міг здогадатись, що ніж не справжній. Йому ніхто ще не представляв ножа до живота, зате в детективних романах він читав, як це робиться, правда. Коли він читав детективні романи, то завжди був за слідчих, щоб вони перемогли. Він навіть уявляв, що одного чудового дня піймає небезпечного злочинця і його запросять працювати головним слідчим. Але зараз найкраще не втручатись. В книжках і кіно одне, а в житті і зарізати можуть. І ще затям, додав Наполеон. Ми тебе знаємо. Ти Шутін. Мешкаєш у тому будинку, а тож, якщо писнеш, тобі від нас не сховатись. Я все зрозумів, сказав Ішутін. І взагалі, я тільки допомогти хотів може донести, що не потрібна нам твоя допомога. Тим часом Товстун із хлопчиком уже зник з очей. То я пішов? спитав Ішутін. А то мені обідати пора, мушу сказати, що ви чудово по-російському розмовляєте. Постривай, сідай на лавку. Петро покірно сів. Та от зараз одне дівчатко побіжить, сказав здоровило. Воно тебе, напевно, спитає, чи не бачив ти нас. Що ти їй відповіси? Що нікого не бачив, хіба я не розумів? Люди повинні допомагати одне одному. Всі люди брати, ну і молодші, не сідай. Сиди, читай і відповідай, що нічого не бачив. А я за тобою стежити буду. Якщо не дотримаєш слова, не жити тобі. І бівштекс замість тебе смажитиме інший кухар, ясно? Так точно, відповів Петро і залишився чекати дівчинку. Він усе виконав, як від нього вимагалось. Сидів, читав, йому навіть сподобалось, що він виконує секретне завдання. Напевно, і цей хлопчина, і його подруга небезпечні злочинці, вирішив він, бо так думати спокійніше. А коли Аліса, постоявши в нерішучості посеред двору, пішла до дальньої арки, Петро тихенько підвівся з лавки і поквапився додому. Там він ліг на канапу, і в нього стали тремтіти руки й ноги. Потім він сказав, у нашому ділі головне не втручатись, не втручатись, і заспокоївся, задимав. Аліса повірила і Шутіну, і вирішила, що пірати і коля втекли через наступні ворота. Вона проминула їх і опинилася в другому дворі. Цей двір відрізнявся від першого. В ньому було багато кущів, які вже розпускались, під ними лавки, на лавках бабусі, молоді матері з колясками, у колясках діти, інші діти, трохи старші, будували фортецю з піску. Аліса підійшла до найближчої бабусі і запитала, пробачте, тут не пробігав хлопчик? А він тебе скривдив, поцікавилася бабуся. Вона з маличку була впевнена, що хлопчиська спеціально створені для того, щоб тягати дівчаток за коси. Тому вона все життя цуралася хлопчиків усякого віку, від семи до сімдесяти років не вийшла заміж і тепер ходила гуляти з онукою своєї сестри. Ні, ні, відповіла Аліса. Він мене не скривдив, але за ним гнались два бандити. Що? Бабуся аж підскочила. Бандити? закричала вона. Де бандити? спитали інші бабусі і мами, заходилися скликати дітей і підкочувати чим ближче коляски. Не хвилюйтесь, спробувала заспокоїти їх Аліса. Я тільки спитала, чи не пробігав тут хлопчик, за яким гналися два чоловіки, один товстий, е, другий тонкий, схожий на Наполеона. Яке варварство. вигукнула друга бабуся. Ганятись за дитиною. Отже, ніхто не пробігав, допитувалася Аліса. Вона вже зрозуміла, що ніхто не пробігав, інакше б цей тихий куточок переполошився. Ні, сказала молоденька мама в широких штанях а вони повинні побігти. Скажу правду, тоді відвезу малюка додому. Дітям не можна хвилюватись. Ні, ні, ніхто не побіжить, запевнила Аліса і поквапилась назад у перший двір. Ззаду долинали збуджені голоси мам і бабусь. Дехто з них почав збиратись додому. Що ж виходить, у першому дворі їх не було, інакше замшовий юнак з книжкою їх помітив би, у другому дворі їх теж не було, бабусі і мами не залишили б поза увагою таку подію. Отже, застається тільки під'їзд, у якому Аліса ховалась від настирливої тренерші. Там і треба шукати колю, але як шукати, обійти всі квартири, а що питати? Задумавшись, Аліса вийшла через арку в провулок і зупинилась. І тут її побачили учні 6 Б. Розділ 21. Військова рада. Коли Юлька закінчила свою розповідь, принаймні півкласу вирішили бігти на допомогу Алісі і Колі. Ніхто до пуття не знав, що треба робити. Всі дивились на Юльку, адже вона Алісина подруга і, можна сказати, старша сестра на 100 років старша від Аліси. Ви куди? здивувалася гардеробниця тьотя Луша, коли побачила, як серед уроку з гуркотом і шумом мчить по сходах 6 Б разом з відмінниками та двічниками. Дехто вдягнувся, інші побігли роздягненими, все одно день теплий, майже літній. Добігли до найближчого рогу, зупинились куди далі. Боря Месерер сказав, давайте розділимось на загони по три чоловіки. Кожний обшукує по провулку. Безглузда думка, озвалась Мила Рудкевич. Вона злилась на себе. Тепер вона мусить першою врятувати Алісу від піратів. Вона ж її зрадила. Ми ж не знаємо, куди вони побігли. Може, вони зараз уже у Мар'їному гаю. Цієї миті діти побачили, що назустріч їм поспішає маленька жіночка із завитим жовтим чубчиком. Катя Михайлова пізнала її і спитала. Здрастуйте, Марта Скриль. Ви не бачили дівчинку з нашого класу? Тренерша не дала їй договорити. Ця ваша Аліса зовсім не керована. Я розкрила перед нею світлі перспективи в галузі спорту, і знаєте, що вона мені відповіла? Знаємо, хором закричали діти. Ні, ще більше. вигукнула тренерша. Вона потім утекла, хором крикнули шестикласники. Ви, я бачу, чудово інформовані, образилась тренерша. Боюсь, що безвідповідальні настрої захопили і вас. Захопили, закричали діти. А куди вона побігла? спитала ввічливо Катя Михайлова. Вон там, бачите, під'їзд у сірому будинку. Я змушена була ганятись за нею по під'їзду, але безрезультатно вона там живе. Та ніхто тренершу не слухав шостий клас Б біг до під'їзду. І в цей момент із воріт будинку вийшла Аліса і зупинилась на тротуарі. Шостий клас Б оточив її тісним колом. Ну, де Коля? Ти їх догнала? Вони сховались. Не соромся, ми все знаємо. Нам Фіма з Юлькою розповіли. Ти їх не догнала? Ми знаємо, що ти з майбутнього. Ми тобі допоможемо знайти машинку. Всі говорили зразу, розібрати що небудь було важко, та Аліса зрозуміла і зраділа. Дякую, друзі, сказала вона. Всі перебивали одне одного, такий гвалт щинився, що шибки задзвеніли в будинках. Крізь шум пробивався срібний голос Лариси. Ой, вони, напевне, колю катують. Її чудові голубі очі були повні сліз. Мерщій давайте шукати, крикнув Боря Масерар. Зверху на другому поверсі з'явилося кругле заспане лице. Воно сказало, діти, влаштовуйте свої військові ігри десь в іншому місці. Я тільки зібрався заснути, а ви заходилися кричати про катування і прохідні двори соромно. За ним у квартирку поверхом вище висунулась жінка у бігуді і підтримала заспаного чоловіка. Божевільні часи. В наші дні діти не думали про хуліганство, а грали в піжмурки. Що ви розумієте? обурилася Юлька, але Катя Михайлова її зупинила. Не сперечайся, ходімо на бульвар, там влаштуємо нараду. Тільки треба комусь залишитися тут, попередила Аліса. Вони можуть втекти і забрати Наумова. Я залишуся, вихопився Коля Солома. Хто ще? Другим лишився чергувати Боря Месерер. Солома стояв у провулку. Боря пройшов у двір, а решта поспішили на бульвар, аби там вирішити, що робити. Такої події класові ще не доводилося переживати за останні шість років. По-перше, нова учениця супергерла Аліса виявилась ніякою не супергерлою, а звичайнісінькою дівчинкою з майбутнього. По-друге, Колі Наумов побував у майбутньому і там такого накоїв, хоч і без злого наміру. По-третє, Фіма Корольов про це знав і нікому не встиг прохопитись, крім Колі Сулеми. А Коля Сулема хотів усе розповісти Алісі, та не встиг. І нарешті Десь поряд сидять справжні космічні пірати, а один з них уміє обертатись в різних людей. Події більше, ніж досить. Аліса сіла на лавку так, щоб бачити провулок. Всі інші обступили її. Нарада відкривається, почав Фіма Корольов. На порядку денному два питання. Чому два одне? заперечила Катя Михайлова. Ні, два. Перше, як знайти і врятувати колю Наумова, друге, як допомогти Алісі вернути міелофон і відправити її додому. Це одне і те ж питання, втрутилась Юлька. Не перебувай, сказав Фіма Корольов. Має бути порядок, інакше ми ніколи не домовимось. Тебе ніхто не обрав головою, вигукнула Мила. У вирішальні хвилини хтось найдостойніший повинен взяти владу в свої руки. Тобі, Руткевич, я теж не давав слова. Може, ти заодно з піратами? Як тобі не соромно? Катя Михайлова поклала руку на плече Милі. Ти що не знаєш Фіму? Із його пришелепуватими жартами. Це не жарт? Мила раптом заплакала. Якби я знала, що сталося? спитала Аліса. Адже вона не знала, що Мила провела піратів у школу. Я тобі потім розкажу, пообіцяла Юлька. Нічого особливого. Мила відвернулася, щоб ніхто не бачив її сліз. Востаннє вона плакала рік тому коли практикантка, яка не знала, що мила кругла відмінниця, поставила їй четвірку за твір. Слово надається Алісі Селезньовій, оголосив Фіма. Вона нас ознайомить із станом справ у пошуках товариша Наумова. Регламент будемо встановлювати, Фімо, не корч Дорника, мовила суворо Катя. А то я тебе зніму з голови, говори, Алісо. А мені майже нічого сказати. Я я бігла за ним до того будинку, але мене спіймала тренерша, і поки я від неї рятувалась, Коля убіг у під'їзд. Веселун У за ним. Хто хто? не зрозумів Коля Садовський. Веселун у звати товстого пірата, пояснила Юлька Грибкова. А Крис це другий пірат, який Аллу вдавав. Він побіг у двір. А під'їзд прохідний? спитала Катя Михайлова. Так, так, прохідний. Все ясно, сказав Фіма. Він хотів перехопити Колю на виході. Але не перехопив, мовила Аліса. У дворі сидів юнак і читав книжку. Він мені сказав, що ніхто мимо не пробігав. А раптом це був не юнак, а перевдягнений Крис, втрутилася Юлька. Раптом він тебе обманув, а тим часом веселун У побіг за Наумовим. Алінця подумала трохи і відповіла. Ні-ні, це був справжній юнак. Я з ним довго розмовляла. До того ж, вони не могли пробігти у подальший двір. Там було двадцять бабусь і мам. Ясно, сказав Фіма Корольов. Маємо робочу гіпотезу. Пірати, напевно, сховалися в тому будинку на горищі. А чому на горищі? здивувалася Катя Михайлова під'їзді принаймні 20 квартир, а якщо вони одну з них зайняли, почнемо з горища. От у мене передчуття, що вони там. А передчуття мене ніколи не обманюють, наполягав Фіма Корольов. А вже ж, зіхідничала Юлька, ще б пак. Пам'ятаєш, як позавчора у тебе було передчуття, що тебе з географії не спитають Грибкова? суворо мовив Фіма Корольов. Вийди на ріг провулка. Звідти тобі буде видно сулиму? Спитай у нього на мигах, чи все гаразд. Сам сходи, буркнула Юлька. Тобі ближче. Підкоряюся грубому насильству, сказав Фіма, побіг до огорожі бульвару, махнув рукою, відразу ж повернувся і доповів. На горизонті все чисто. Я так переживаю, дівчатка, озвалася красуня Лариса. Я помру від страху. Краще б я залишилася в класі. Ну і йди додому, кинув Фіма. Від тебе все одно ніякого толку. Фімо, це останнє попередження втрутилась Катя які можуть бути пропозиції, здивувався Коля Садовський. Треба йти у той під'їзд. Це їжакові ясно. Є пропозиція йти у той під'їзд від квартири до квартири. А коли що-небудь підозріле, ми беремо квартиру на замітку, сказав Фіма. Але починаємо з горища. Е, тільки я на горище не полізу, запротестувала Лариса. Там можуть бути щури або таргани. Я помру. Гаразд, від горища ти звільняєшся. Сидітимеш унизу на лавці. Всі встають, стривайте, зупинила Мила Рудкевич. Вона вже заспокоїлась і опанувала себе. Фіма казав, що мілофон лежить у колі наумого дома. в ящику під столом, так? Так, він сам мені показував. А раптом коля зізнається. Пірати підуть до нього додому і знайдуть апарат. Це ж буде жахливо. Геть жахливо, сказала Аліса, яка до цього майже не втручалась у розмову. Тоді всі наші труди пропадуть марно. Він ніколи не зізнається. Навіть під страшними тортурами, запевнив Фіма Корольов. Він мій друг, я його знаю як себе. Себе, себе, перекривила мила, сповнена презирство до Фіми. Тебе і катувати не треба, поглянути на тебе суворо, ти усьому і зізнаєшся. Ми всі знаємо, що Коля не боюз, мовила Катя Михайлова, але ж пірати можуть його обманути. Як? Як, як? Крис обернеться на його матір і скаже, Колю, віддай машину. Коля й послухається. Ой, який жах. вигукнула Лариса. Що він ідіот чи що, сказав Фіма, але не так упевнено, як досі. Отже, хтось зараз іде до Колі Наумова додому і бере там мілофон, докинула Мила Рудкевич. І я гадаю, що найкраще піти Алісі з Фімою. Аліса відрізнить свій апарат, а Фіма може сказати батькам, що вони прийшли на прохання Колі. А коли ми знайдемо апарат, спитав Фіма, що тоді робити? Всі замовкли, дивились на Алісу. Аліса не зрозуміла, чому на неї дивляться. Тоді Мила Рудкевич пояснила, ми розуміємо, що Алісі треба повертатись додому і якнайскоріше. Тільки но знайдете машинку, нехай Ліса йде у ту квартиру, де машина часу. Фіма їй покаже, а вона без ключа не потрапить. Ну, Придумай що-небудь, аби коли нам мама його віддала, сказала Катя Михайлова. Ти ж метикуватий? Віддай раз у житті свій талант на користь народу. Проведеш Алісу і негайно назад. Юлька відчула, як у неї перехопило дихання. Як же так одразу? Юлька хотіла сказати, що треба б зайти до Грибкових, попрощатись, а то Марія Михайлівна переживатиме. Лариса простягла руку і сказала до побачення, Аліса. Дуже приємно було познайомитись. І тоді Аліса заговорила злим голосом. Ви що, з глузду всі з'їхали, чи що? Ви хочете, щоб я втекла до себе, а ви без мене колю виручати будете? Ви що ж, мене за людину не маєте? Гадаєте, що я схоплю мілофон і втечу, прощавайте? Отже, вам можна всі справи кинути і бігти мені на допомогу, а я паршива егоїстка. В Алісі навіть сльози з'явились на очах, хоч вона, звичайно, не плакала. У Юльки з серця спав камінь. Вона так боялася, що Аліса послухає розумну Рудкевич і піде назовсім, хоч вона, Юлька, звісно, і слова б не сказала. Всі мовчали. Стало ніякого, наче вони запропонували Алісі щось недобре. Хоча, якщо подумати. Мила міркувала слушно, з розумної точки зору. Першою заговорила Катя Михайлова. Аліса має рацію. Якщо вона стільки часу цю машину шукала, можна і зачекати. А Аліса нам потрібна, вона, як спортсменка, може забратись, куди ніхто з нас не зможе. І вона цих піратів добре знає. Їх же теж, мабуть, не варто тут лишати. Ой, не варто, озвалася Лариса. А я вже хотіла за лісою прощатись. Юлька глибоко зітхнула і побачила, що в неї розкритий портфель. Навіщо вона його розкрила? А, ну звісно, вона ж хотіла пошукати шоколадку для цієї ненажери Лариси. Юлька запустила руку в портфель і замість шоколадки намацала важкий згорток. Що це? спитала вона, витягаючи його. Згорток був об'ємистий, ніби у нього було загорнуто буханець хліба, він був у газеті. Юлька зашурхотіла газетою, розгортаючи пакунок. Всередині лежала чорна сумка. Оце то так. вигукнула Аліса. Що, що сталося? Що небудь страшне? спитала Лариса. Адже це не шоколад? Ні, відповіла Аліса. Це мілофон. Розділ 22. Пошуки. Через нього ти до нас і приїхала? спитала Катя Михайлова. Він зовсім не цікавий, сказала Лариса. Аліса розкрутила провід, уставила у вухо навушничок, натиснула на червону кнопку на кришці, зачекала, натисла другу кнопку і стала повертати коліщатко. Потім ураз засміялась. Ти чого? спитала Юлька. Працює? відповіла Аліса. Все гаразд, а чому засміялась? Тому що Лариса думає, чи будеш ти шукати шоколаду у сумці, чи забула про неї. Дурниці, випалила Лариса і почервоніла, як варений рак. Я й не думала про шоколад. І взагалі я вже не голодна. Це не апарат, а суцільний обман. Але всі реготали так, що Фіма Корольов упав із лавки. Усі знали, хто каже правду. А звідки ляж він у сумці? спитала Мила Рудкевич, зачекавши, поки інші заспокояться. Хтось же мав його туди покласти? Я бачила, бачила, мовила Лариса, але не здогадалась. І ще перед уроками Коля Наумов підходив до Юльчиного столу і щось там робив. Я його спитала, ти що записку підкладаєш? Закохався? А він мені так грубо відповів, що я відразу про це забула. Акуратно Катя Михайлова складала газету, у яку був загорнутий апарат. Дивіться, записка, зойкнула вона. Дай сюди, сказала Аліса. Вона взяла записку і прочитала її вголос. Ти все одно вже все знаєш або скоро узнаєш. Якщо ти вважаєш, що винуватий і заслуговую кари, я не буду сперечатись. Але даю чесне слово, що я не хотів брати цього приладу, а хотів врятувати його від бандитів. Пробач за затримку, шкода, що ти не можеш залишитися з нами. І все, закінчила Аліса. А підпис? запитала Мила. Немає ніякого підпису. Це його рука, підтвердив Фіма Корольов, заглядаючи ззаду. Я його руку знаю. От і все, сказала Катя Михайлова. Можеш вертатись додому, Алісо? Аліса нічого не відповіла. Що йому варто було вернути апарат хоч би вчора, зітхнула Мила Рудкевич. Все-таки хлопці у нас розумом не відзначаються, зауважила Лариса. Ховати чужу річ, а потім підсовувати її в чужі сумки, дитячий садок якийсь. Аліса почепила мігілофон через плече. Краще сховай його в сумку, порадила Юлька. Загубиш іще ні, відповіла Аліса. Він нам тепер знадобиться. Дай мені поносити, попрохав Фіма корольов. Мені б дечі думки підслухати. Друзі, ви мені даруйте, сказала Аліса, але я нікому його давати не буду. І не тому, що боюся, що зламаєте або не довіряю, але цей привод винайдуть аж через сто років. Його ще нема. Жаль мовив Фіма. Мила підтримала Алісу. До того ж він не її? Аліса підвелася з лавки. Понесеш мою сумку? спитала вона Садовського. Давай, відповів той. Які указівки? спитав Фіма, який сподівався потім, коли все отрясеться, все-таки випросити в Аліси мієлофон. На одну хвилинку. Мієлофон? приймає людські думки метрів за десять, іноді більше, пояснила Аліса. Якщо ми зараз пройдемо по квартирах того під'їзду, ми почуємо, чи немає там піратів і колі. Звичайно, вигукнула Юлька. Все геніальне просте. Всім іти немає сенсу, зауважила Катя. Нехай частина дітей чекає тут. Навіщо юрбою ходити поверхами, га? Але нікому не хотілося лишатись. Домовились, що четверо підуть по квартирах, а решта чергуватимуть у дворі і на вулиці. Ларису та Милу Рудкевич відправили додому. Спочатку відправили тільки Ларису, щоб вона не голодувала, не мучилась, поїла і іншим теж зробили бутерброди. Коли ходиш у дозорі або стоїш на варті, їсти хочеться. Це кожен солдат знає. Та як тільки Лариса пішла, усіх взяв сумнів, чи повернеться вона. Вона відома сплюха, поїсть, засне, аж увечері схаменеться. Ось тоді Мила Рудкевич пожертвувала собою. Вона сказала, що зробить усім бутерброди. І ще в них вдома лишився майже цілий торт. Учора був день народження у брата. Три торти з'їли, а на четвертий сил уже не вистачило. У під'їзд пішли Аліса, Фіма Корольов, Коля Слима і Катя Михайлова. Фіма сказав, я наполягаю спершу на горище. Ти, Алісо, наше життя не досить добре знаєш. Мушу тобі сказати, що в громадянську війну контрреволюціонери найчастіше ховалися на горищах. Сказав теж, здивувалася Юлька. Це ж було майже сто років тому. Я читала, відповіла Аліса. Ліфт зупинився на останньому поверсі. Діти, намагаючись не шуміти, вийшли із нього. Фіма прошепотів погано без зброї. Із зброєю і справді було кепсько. Зброї навіть не було, якщо не рахувати свистка у Філи Корольова. Нічого, заспокоїла Аліса. Всі злочинці боягузи. Вони ж бояться, що їх викриють. Ти краще стій позаду, прошепотіла Катя, щоб вони до мієлофона не добрались. Аліса кивнула. Катя мала рацію. Якщо пірати побачать мієлофон, можуть схопити його і помчати. Діти піднялися на півповерха і опинилися перед дверима на горище. Двері були замкнені на важкий замок. Тут їх не було, сказала Аліса. Не можна недооцінювати їхньої хитрості, заперечив Фіма. Вони могли зняти замок, а потім знову замкнути. Ми ж не знаємо всіх їхніх штучок. Катя Михайлова підійшла до дверей і провела пальцем по замку. Він був у пилюці. Тут ніхто вже кілька днів не був, запевнила Катя. Коля Сулима усміхнувся. Зараз корольов скаже тобі, що пилюку вони потім із хитрощів посипали, у кишені принесли. А що, не здавався Фіма, цілком може бути. Піратам притаманні диявольські хитрощі. Аліса, щоб не гаяти часу на пусті суперечки з упертим Фімою, пішла вниз. Стій. гукнув її Фіма. Потім пошкодуєш, все таки послухай. Ну, гаразд. Аліса підійшла до дверей, увімкнула мієлофон і почала крутити коліщатку, настроюючи на різні хвилі. Адже кожен мозок випромінює думки на своїй особливій хвилі, як радіостанція. Ну що? Не витерпів Фіма нічого. Там тільки голуби. Дай послухати, попросив Фіма. Ну, хоч трішечки. Нема чого слухати. Фімо, відчепися від Аліси. Домовилися ж цитнула Катя Михайлова. Аліса вимкнула мієлофон. Вони спустилися поверхом нижче. На поверсі було три квартири. Будемо дзвонити? спитав Коля Солома. Спробуємо без дзвінків, сказала Аліса, адже крізь двері думки проникають. Вона підійшла до найближчих дверей. Нікого немає вдома, мовила, прислухавшись. Слухай, Аліско, обурився Фіма. Може, твій апарат не бере думок? Може, Наумов його зламав? Аліса хотіла огризнутись, та Коля Солома, що стояв біля інших дверей, сказав тихо, а я чую, там хтось розмовляє. Аліса відразу ж перебігла до тих дверей. Ну, що чути? Не заважай, Фімо. Там справді є люди. Які? Пірати? Ні, ні. Там чоловік і дружина, вони старі. Вони посварилися і зранку ніяк не можуть домовитись, кому йти по молоко. От і сидять без молока і кицька у них без молока. Бідолашна кицька, не стрималась Катя. Там кулі нема, запевнила Аліса. Ясна річ, сказав Фіма. Та дай но я перевірю. Аліса простягла Фімі навушник, все одно не спекла. А що кицька голодна сидить? Це тобі все одно? А раптом без мене щось станеться, нічого з нами сулима. А в разі чого крикнемо? У дворі п'ять чоловік без діла не діють. От їм і доручу, крикнув Фіма, кидаючись униз по сходах. Аліса вже перейшла до наступної квартири. Хочеш послухати? спитала вона в Каті Михайлової. Дякую, залюбки, зраділа Катя. Якщо я не зламаю. Аліса передала їй навушник. У навушнику почувся шурхіт. Аліса крутила коліщатку настройки. Підніми руку, коли почуєш, сказала вона. Катя підняла руку. У навушнику звучав далекий кволий голосок. Ну чому ж він не дзвонить? Ну нехай же подзвонить. Може, він телефон неправильно записав. Ні, ні, ні, я сама телефон записала, адже він обіцяв зранку подзвонити перед лекціями. Мені здається, якась дурка закохана мовила Катя. Навіть незручно підслуховувати. Ми ж не для власної втіхи, заперечив Коля Сулима. Хочеш послухати? спитала Аліса. Ні, ні, дякую, якось іншим разом. Ну, все, повідомила Катя. Він їй подзвонив, вона вже голос воркує. Бери навушник. Піратів там нема. Вони спустилися поверхом нижче, коли з'явився ліфт, а в ньому Фіма корольов. Де молоко? суворо спитала Катя. Я садовського послав. Ох і мудрець. Він все одно з нічев'я мучиться. Він уже придумує, як без машини часу в майбутнє ходити. Ну і як? запитала Аліса. Дуже просто видати календар на 2000 рік. І що ж зміниться? не зрозумів Коля Солима. Як що зміниться? Будемо жити у 2000 році. А як жити наша справа? Геніальна ідея, сказала Катя. Ходімо вниз. На наступному поверсі дві квартири були порожні. Я, е, Певно, всі на роботі. В одній з них спав собака і бачив у вісні десяток кийцьок, які віднімали у нього кістку. Думки були не дуже зрозумілими і плутаними, але Фіма, котрий слухав цей сон, сказав, що кицьки смугасті, великі, як тигри, хоч навряд чи він зловив це мієлофоном та ще й в собачому кошмарі. В третій квартирі сиділа маленька дівчинка, мама якої пішла в магазин і довго не поверталась. Дівчинці було сумно. І вона уявляла собі всякі страшні картинки, і їй з кожною хвилиною дедалі більше здавалось, що мама ніколи не вернеться. Ніякий пірат не міг би так прикидатись. Тільки діти зібрались спуститись іще на поверх униз, як на сходовій клітці з'явився засапаний Садовський. Чуб у нього на голові сяяв таким червоним вогнем, що об нього можна було обпектись. Він ніс пакет з молоком. Хто тут зголоднів? запитав він. А то Фіма тицьнув у руку гроші, сказав, що це термінове завдання і втік. А ти як гадаєш? спитав Фіма. Я гадаю, що ви знайшли кулю геть спотвореного, і його перші слова були молочка б мені. Що ні? Ні. Не знайшли ми кулі. Катя взяла у садовського пакет і сказала, спускайтеся, я зараз повернусь але ніхто не став спускатись. Всі слухали, що буде, а Аліса навіть через мілофон чути було, як Катя натискає на дзвоник. На горі відчинилися двері. Даруйте, вибачилась Каті. Я принесла молока вашій киці. Вона у вас така голодна? Дякую, відповів голос, а то ми ніяк не можемо домовитись. І двері зачинились. Катиних кроків не було чути. Видно, вона лишилася стояти під дверима. Вона ж би думала, що люди здивуються, можливо, навіть відмовляться від молока. Іде назад, повідомила Аліса, яка чула думки китченої господині. Навіщо? спитав Фіма. Зараз дізнаюся, мовила Аліса і не змогла стримати усмішки. Знову почувся звук відчинюваних дверей, і той самий голос промовив Добре, що ти не пішла, дівчинко. Тримаю 16 копійок. Я тобі за молоко винна. Дякую ще раз. Ти завтра молоко принесеш? Зніяковіла Катя спустилася, тримаючи на долоні 16 копійок. Ну що? Тепер щодня будеш ходити, а то кицька голодна. Доведеться, сказала Аліса. Знаєш, що ця бабуся своєму чоловікові зараз говорить? Хвалити Бога, котяче молоко стали по квартирах носити. Тепер нам з тобою, Ваню, нема чого сваритись. А він що відповідає? спитав Садовський. А він каже: не турбуйся, знайдемо через що посваритись. От і добре, зауважив Садовський. А то їм жити буде нудно. Залишилося ще три поверхи. Діти пройшли їх хвилин за двадцять. Аліса. Всім дала послухати Міелофон, але нічого підозрілого не виявилось. За дверима квартир жили звичайнісінькі люди, сварились, мирились, розмовляли, але ніхто нікого не катував, не погрожував. У підвалі теж нікого не було. Розділ 23 і Шутін передумав. У дворі чекала Мила Рудкевич із промасленим пакетом. Перерва на обід, сказала Юлька. Нічого не знайшли. Нічого, відповіла Аліса. У цей під'їзд вони всі зайшли, і ніхто з нього не вийшов. Не уявляю, що робити. Ходімо на лавку, запропонувала Катя. Одна голова добра, а десять краще. Перекусимо і щонебудь придумаємо. Неодмінно придумаємо, запевнив Фіма Корольов. У мені вже формуються всякі такі ідеї. Я знаю, мовив Садовський. Я вже навчився читати його думки без мієлофона. В голові у корольова формується ідея космічних польотів на повітряних кулях. Відчепись, розсердився Фіма. З тобою зовсім неможливо серйозно розмовляти. А я з тобою не маю наміру серйозно розмовляти, сказав Садовський. Якщо з тобою серйозно розмовляти, можна луснути з осміху. Мила роздала бутерброди і половинки огірків. Тут на подив усіх прийшла Евериса. Вона йшла, широко позіхаючи, і несла цілий кошик їстівних припасів. Вмираю, спати хочу, призналась вона. Я навіть над дорогою на ходу спала Лариса, ти велика людина, сказав Коля Слима. Ти так серйозно думаєш? запитала Лариса. Мені вельми приємно. Сулима їй подобався, тому що був серйозний, грав у шах і носив окуляри. Він так не думає, зауважив Фіма. І якщо мені не віриш, візьми мій елофон і послухай його думки. Ніколи в житті не слухала чужих думок і не буду. Чому? спитала Юлька, розпаковуючи її кошик. Раптом у думках непристойне слово зустрінеться. А де ж ти набрала стільки харчу? поцікавилась Юлька. Це мені бабуся дала, сказала Лариса. Я їй пояснила. А що ти їй пояснила? злякалась Катя Михайлова. Я їй нічого зайвого не сказала, відповіла Лариса. Я тільки сказала, що до нас приїхала одна дівчинка з майбутнього, і вона згодніла, А бабуся? спитала Катя. А бабуся ухнула і відповіла, ой, така дорога і нічого не поїсти. От ми з нею і спустошили холодильник. Поки діти їли, Аліса прислухалася до думок двох жінок, які зупинилися посеред двору і обговорювали погану поведінку якогось Івана Петровича, котрий грає ночами на акордеоні і не дає нікому спати. Аліса слухала їхні думки, бо сподівалася, що вони могли бачити піратів або колю. Раптом Аліса підвелася, сховала проводок у сумку, підійшла до жінок, і діти почули, як вона сказала. Ви слушно турбуєтесь про вашу дівчинку. Вона вже півгодини плаче ревними сльозами, бо думає, що ви ніколи вже не вернетесь. Вона плаче, а ви тут обговорюєте поведінку якогось Івана Петровича. Сказавши так, Аліса повернулася на лавку, а жінки здивовано дивилися її вслід. Потім одна з них мовила, я і справді забалакалась і зникла в під'їзді. Друга подивилась на Алісу, підозріло і сказала, яка невихована дівчинка. Ти їй про яку дівчинку сказала? спитала Юлька. Її донька вдома сидить і думає, що мама ніколи не вернеться, а мама зовсім про неї забула. Довелося нагадати. Покуштуй пирога, запропонувала Лариса. Моя бабуся веліла неодмінно тебе пригостити. Вона сказала, що таких у вас не печуть, бо вона забере секрет з собою в могилу. А нехай вона тебе навчить, порадила Юлька. Мене не навчиш, зітхнула Лариса. Я зовсім невдатна до домашнього господарства. Аліса жувала пиріг і думала, що ж робити далі. Час іде, уже скоро дванадцять. Що будемо робити без мілофона, вгадала її думки Юлька. Ясно що. Фіма жував торт, і в нього вийшли великі рожеві вуса на червоних щоках. Зараз перепочинемо і підемо далі. Куди йти? спитала Аліса. Ми весь під'їзд обійшли. По інших будинках підемо, мовив Фіма. Якщо ти втомишся, я тебе підміню. Навіщо ходити по інших будинках? здивувалася Аліса. Адже вони звідси не виходили. Стривай, стривай, втрутився Садовський. А ти впевнена, що у них немає шапки невидимки? Ні, заперечила Аліса. Це антинауково. А чому ти так упевнена, Алісо, що вони не виходили з під'їзду? спитала Мила Рудкевича. Раптом отой юнак збрехав. Сулема підвівся з лавки і сказав, у нас є два варіанти. Перший обійти змієлофоном всі будинки у цьому дворі. А другий варіант? запитала Аліса. А другий варіант знайти того юнака, який сказав, що не бачив піратів, і перевірити його думки. Геніально. вигукнула Лариса. Навіть не треба читати думок. Мені досить подивитися людині в очі, я одразу бачу. Бреше вона чи каже правду. І все-таки надійніше змія фоном, зауважив Солома. Ти не пам'ятаєш, Алісо, куди він зник? Я не помітила. Напевно, сюди. І Аліса показала на двері невеликого жовтого триповерхового будинку. І бувають же такі збіги цієї ж миті. Двері відчинились, і в них з'явився повний гладенький юнак у замшовому піджаку, замшевих штанях і замшевих черевиках. Це він, прошепотіла Аліса, шарудячи рукою у сумці, щоб знайти навушничок. Побачивши Алісу, юнак мимоволі зробив крок назад. Він злякався. Юнак, напевно, цілу хвилину стояв у дверях, удаючи, що згадує, чи не забув дома ключі але ключі були на місці. Потім він дістав із кишені гаманець і заглянув у нього. Аліса приймала його думки, чого це прокляте дівчисько тут. І ще інших привело, що не повірило чи що не вже підозрює. Та що ж я міг удіяти? Я ж не хочу ні в що втручатись. Це їхні справи. Напевно, всі вони злочинці. Спробуй прорватись. Головне, аби ніхто не подумав, що я чогось побоюсь. І Петро Ішутін, юнак у замші, рішуче пішов через двір до воріт. Він щось знає, мовила швидко Аліса, але приховує. Я заговорю з ним, вихопився Фіма, зіскакуючи з лавки. У мене краще вийде, сказав Садовський. Це я гарантую. А ти доїдай поріг. Садовський за кілька кроків наздогнав Петра Ішуціна, став у нього на дорозі і спитав голосно, так, щоб усі діти чули. Скажіть, ви будете Наполеон Бонапарт? Що, що? спитав Ішутін. Що таке? Який Наполеон? А в голові у нього проносились думки, які чудово чула Аліса. Напевно, натякає. Той теж був під Наполеона вдягнений, тільки нічим себе не виказати. От попав між двох вогнів. І від цих пощади не буде від тих у міліцію чи що бігти. Але що я скажу у міліції? Якщо ви Наполеон, мовив Садовський, який був незвичайним майстром говорити дурниці з серйозним виглядом, то вас у будь-який момент можуть підстрелити. Хіба ви не знаєте, що сезон полювання на наполеонів уже відкритий? Ваша шкура буде чудовою прикрасою моєї вітальні. Дозвольте помацати, а роги ви забули вдома? Садовський простяг руку, щоб помацати оленячу замшу, і Шутін з переляку відскочив у бік. Він забув, що втричі сильніший за Садовського. Його думки мчали наперед. «А вже ж, а вже ж, це хуліганство», – мовив Ішутін, поспішаючи до воріт. Коля дав йому дорогу, але не відстав, а йшов за три кроки ззаду і задумливо бубонів. Потайність ще ніколи не доводила до добра. Мій дідусь, коли збирався полювати на наполеонів, завжди брав з собою відро з гасом. Він бризкав гассом Наполеону на хвіст і той одразу ж здавався в полон. Та якось він вирішив палити гасом тигра, і Шутін майже бігом улетів під арку воріт, але тут це противнюще дівчисько перепинило йому шлях і сказало тихо, ніби по секрету. Тепер вас з вікна не видно. І ви можете сказати всю правду. Звідкіля ти знаєш? здивувався Ішутін, і в нього підкосились ноги, довелося обіпертись спиною об стіну. Вони піймали хлопчика? спитала Аліса. Не знаю, не бачив, майже кричав Ішутін. Аліса одним вухом слухала його лемент, але в другому звучали думки замшевого юнака, котрий ніколи ні в що не втручається. Звісно, вони його піймали, вони його несли непритомного. І Шутін знайшов собі сили відштовхнути Алісу і вибігти на вулицю. Він квапився чим далі від цього страшного будинку і думав, ніколи не вернуся. Сьогодні ж сяду в поїзд і в будь-який бік, хоч у Магадан. Коля Садовський обігнав Ішутіна і знову загородив йому дорогу. Ми ж не договорили, дорікнув він. Найцікавіше попереду. І Шутіну довелося загальмувати. Куди вони понесли непритомного хлопчика? спитала Аліса. Відьма, відьма, думав Ішутін. І ще знущається, все знає і знущається. Знаєш, що понесли його в забитий будинок посеред двору. Все, сказала Аліса Садовському, відпускай. Він нам більше не потрібен. Вони понесли колю в забитий будинок посеред двору. Ти що, думки читаєш? спитав Ішутін із полегшенням. Ой, добре, що відпустили. Могло і гірше скінчитись. Сором вам, сказала Аліса. У вас на очах двоє здоровил тягнуть хлопчика, а ви від страху намагаєтеся приховати цей злочин. Я не хотів приховувати, але мене попросили, а може, у них є право хлопчиків носити. Ви негідник, мовив Коля Садовський цілком серйозно. І не смійте заперечувати. Я з вами ще зустрінусь. Вам від мене нікуди не дітись. І тоді Ішутін враз припустив вулицею. Лише фалди його замшового піджака розвівалися ніби за Ішутіним гналися два гусаки, а ліса чула його плутані думки, що віддалялися. А добереться ж, як же так? Хочеш не втручатись і неодмінно до тебе хто-небудь добереться. Ні, ніколи, ніколи. Вперше же поїзді в Магадан, в Сочі, у Львів, там влаштуюсь кухарем і ні в що не втручатись. Він безнадійний, сказала Аліса. Його не перевиховуєш, таких людей лікувати треба. Біжімо назад кинув Садовський. Вони повернули назад під арку. Раптом Аліса застигла. Стій! шепнула вона Садовському. Дошки, якими було забито вікно на дальньому від дітей боці будинку, розсунулись. З вікна вилізла скромна, маленька, згорблена бабуся у білій хустині в горошок з букетиком тюльпанів. Бабуся, не кваплячись, задріботіла до воріт. Діти біля лавки не звернули на неї уваги. Бабуся вийшла з забитого будинку. Аліса швидко стала крутити настройкою, ловлячи думки бабусі. І добре зробила, бо ніхто, крім неї самої, не зрозумів би і слова в думках цієї мирної бабусі. Бабуся думала космолінг вою, мовою, якою в наш час ніхто ще не чув, хочі, хочі, думала бабуся. Вони спіймали цього телепня боягуза. Він обов'язково в усьому зізнається, як тільки зникне з моїх очей. Якщо боягуз продав когось один раз, він інших продасть. Треба догнати його і знешкодити. А як Аліса здогадалася, що він збрехав. Ось і вона у воротях стоїть. На мене дивиться, що в неї стерчить з вуха, чи не провід мілофона. Аліса схопила Садовського за рукав, і вони вибігли у провулок. Скоріше. крикнула Аліса в під'їзд. Вони встигли пірнути у під'їзд у той момент, коли крис у подобі бабусі з неймовірною для такої похилої людини швидкістю вискочив з воріт. Крізь засклені двері під'їзду вони бачили, як бабуся підсмикала спідницю, з-під якої було видно наполеонівські чоботи з золотими шпорами, і побігла до бульвару. Аліса почула думки пірата. Попались, голуб'ята, тепер не втечете. Якщо ми нічого не добились від хлопця, доб'ємося від Аліси. Зараз або ніколи. За мною. крикнула Аліса Садовському. Не розмірковуй. А я давно вже не розмірковую, відповів Коля, слухняно вискакуючи слідом за Алісою у двір через чорний хід. Побачивши їх, діти збагнули, що сталося щось дуже важливе. Дізнались? спитала Юлька. Де він? Коля і товстий пірат он у тому забитому будинку, сказала Аліса. Другий пірат побіг по бульвару. Він повернеться через три хвилини. За три хвилини ми повинні звільнити колю. Вікно з того будинку забите погано і дошки відсовуються. Як опинимось всередині будинку, галасуйте, лякайте його, ясно? Забитий двоповерховий флігель знав, що не сьогодні-завтра прийдуть будівельники, його знесуть, а на його місці розіб'ють клумбу і сумно дивився на дітей під сліпуватими забитими вікнами. Першою у вікно, яке було при самій землі, обережно влізла Аліса. За нею Коля Шулема, Садовський, Корольов, Юлька, Катя Михайлова. Решта лишилися на вулиці під командуванням Мили Рудкевич і оточили будинок, щоб ніхто не міг із нього вискочити. Вони опинилися у великій порожній кімнаті, обклеєній веселенькими блакитними шпалерами, де неде зірваними зі стіни. На стінах полишалися темні плями, сліди шаф, комоди, картин та фотографій, що стояли попід стінами та висіли на них. Двері в коридор були відчинені. Аліса навшпиньки вбігла туди і відразу ж у вусі зазвучали стривожені далекі думки веселуна у куди подівся Крис. Навіщо він лишив мене самого? Довкола стільки тутешніх дітей. Вони нас вистежать. Треба б сховатись. Чому так тихо? Думки долинали звідкись справа. За мною. закричала Аліса. Вперед. І всі закричали, хто ура, хто держи його, хто колю де ти. Від галасу будинок захитався, бо в шостому класі Б, якщо треба покричати, знайдуться без перебільшення сказати справжні чемпіони з цього виду спорту. За десять секунд діти добігли до сходів у підвал, і їм довелося зупинитись, бо назустріч вилетів, як бомба, очманілий від несподіваної психічної атаки товстий пірат у розірваному плащі, нічого не бачачи перед собою, він оглушив і без того оглушену Алісу думками попався, попався, рятуйся, хто може. Помчав коридором, стрибнув головою вперед у забите дошками вікно. Під вікном стояла Лариса, яка мирно доїдала шматок торта і міркувала вголос. Ну, все-таки, коли хлопці так галасують і верещать, їх можна зрозуміти, але Юльку з Катею Михайловою я засуджую. Цієї миті дошки, яким було забито вікно першого поверху, розлетілися стріском, і щось дуже велике, кругле і важке вилетіло назовні і гепнулося їй до ніг. Лариса мало не вдавилася шматочком торта, але відразу ж опанувала себе і сказала піратові, що лежав на животі. От бачите, до чого доводить така поведінка. Пірат спробував підвестись, він був у нокауті, як невдаха боксер. Боря Месерер підскочив до нього і почав рахувати, як суддя на рингу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Аут. Розділ двадцять четвертий. Прощай, супергерла. Діти поквапилися вниз у підвал, звідкіля так стрімко вилетів пірат. У підвалі було напівтемно і лише одинокий промінець світла, у якому плавали стривожені піратом пилинки, освітлював обличчя колі, що лежав на долівці. Аліса схилилася над ним. Колю, покликала вона, ти мене чуєш, Колю? Під оком у Наумова був великий синець, щока роздерта. Він через силу розплющив каламутні очі. І не сподівайся, відповів він сонним глухим голосом. Вам все одно нічого не знайти. Мій лофон сховано в надійному місці, в надійному. Колю, сказала Юлька Грибкова, ти нас не пізнаєш? Це ж ми з 6 Б. Ой, Коля спробував підвести голову. Братця, ви, ви тут. Я нічого не сказав. Вони в мене чимось вистрелили, і я заснув. Вони потім мене били і казали, що мені не вийти звідси, але я нічого не сказав. Алісо, я тут, Коля, не турбуйся. Ми ми знайшли мій телефон. І тут Коля раптом захвилювався. Мерщі, сказав він. Я нічого не скажу. Біжи, біжи. Вони ж тебе доженуть, мерщі. Коленько. Фіма проковтнув сльози. Ти у нас герой. Я дурень, дурень, а не герой, перебив Коля. Алісо, біжи, біжи. Ми нічого не боїмося, заспокоїла Аліса. Нас багато. Вони нічого з нами не зроблять. Та вона помилилася. Позаду пролунав голос. Попрошу не рухатись. Цей хлопчина правду казав, Алісо. Тобі треба було відразу тікати, а не дбати про порятунок чужих людей. Ніколи не турбуйся про інших, неодмінно програєш. Віддай мій елефон, дурепо. Діти обернулись. У дверях підвалу стояв пірат Крис. Цього разу він знову був у подобі Наполеона Бонапарта. В руці у нього поблискував пістолет. Сюди, сюди, поманив він Алісу пальцем. Тут ніхто не почує ваших криків, непосидючі діти. Кожним пострілом я можу приспати трьох. Я не жорстокий, але мені потрібен мій лофон. Ну, довго я повинен чекати. Візьми, спробуй, сказала Аліса. Вона бачила, що Коля Сулейман розгубився і обережно, щоб Крис не бачив, заходить збоку. Візьми, повторила Аліса, краєм ока стежачи, як Коля підбирається до Криса. Ну, Крис ступив крок уперед. І в цей момент Коля Сулейман кинувся на нього. Правда, не дуже вдало, бо був поганим спортсменом. Крис устиг виставити лікоть, коля вдарився об нього, і постріл поцілив у стелю. Цієї миті у бій вступила Юлька Грибкова. Вона ж бо була доброю спортсменкою. Юлька підстрибнула і повисла на руці Наполеона. Аліса зробила Найкращий в житті стрибок, вона злетіла, наче птах, примудрилася дотягтись до піднятого вгору пістолета і, падаючи, вивернула руку пірата так, що він випустив зброю. І тут решта навалилися на криса. Отож пірат просто зник під купою своїх ворогів. Ой. скрикнула раптом Катя. Він вислизає. У напівтемряві підвалу всі побачили, як пірат перетворився на слизьку пружну кулю і покотився в куток. Ніхто, крім Аліс, не знав, що він прийняв подобу перекатників із планети Всік. Діти завмерли, але в Алісі в руці був пістолет. Не рухайся, крисе, з планети Крокрис, попередила вона, а то я стріляю. Куля покотилася до виходу. Аліса підняла пістолет і прицілилась. Її зупинив голос від дверей. Не стріляй, Алісо. Він нікуди не дінеться. На східцях, що вели в підвал, стояв високий худий чоловік у синьому костюмі. Аліса опустила руку. В голосі чоловіка винен. Ви черговий по станції часу? спитала Аліса. Так, відповів Микола Миколайович. І винен в усьому тільки я один. Отож не будемо зараз шукати винних. Микола Миколайовичу, сказала Аліса, другий пірат утік. Недалеко він утік, мовив Микола Миколайович. Він лежить посеред двору у глибокому нокауті, і його треба забрати звідти якомога швидше, а то почали збиратися сусіди. Ходімо, гроза космічних трас. І не пробуй чекати. Ні в якому разі, ні в якому разі, поквапився відповісти Крис. Я був лише сліпою зброєю в руках негідника веселона У. Він мене примушував. Усі ж шостого Б, хто брав участь в операції Космічні пірати, так назвав її Фіма Корольов, зібралися у колі Наумова. Микола Миколаєвич дав йому ліки, велів до вечора полежати на канапі, не стрибати і не метушитись. Коля напівлежав на подушках. Вигляд у нього був гордий і винуватий. Микола Миколайович стояв посеред кімнати. Я хотів би сказати кілька слів, почав він. Ми не будемо шукати, хто правий, хто винуватий у тому, що сталося. Винен передусім я. Мене стежив за своїм здоров'ям і несподівано захворів, залишивши свою апаратуру без догляду. Винен і коля, якого ніхто не прохав тицяти носа, куди його не просять. Винна і Аліса, котра чудово знає що не можна без дозволу наближатись до машини часу. В результаті двоє небезпечних злочинців проникли в наш час. І добре ще, що вони не встигли накоїти лиха. Ми б їм не дали, сказав Фіма Корольов, який був глибоко переконаний, що це він усіх врятував і переміг піратів. Гаразд, будемо вважати, що багато які помилки виправив шостий клас Б за що йому спасибі від імені 21-го століття. Будь ласка, не варто дякувати, відповів за всіх Коля Садовський. Надалі можете на нас сподіватись. А як ви нас знайшли? запитала Мила Рудкевич. Автоматичні прилади в інституті часу зареєстрували кілька переходів у часі, причому всі без дозволу. Тоді викликали мене. Мій пункт не відповідає. Послали співробітника інституту. Він бачить, немає мене. На жаль, молодий співробітник, який примчав мене розшукувати, розгубився і не здогадався звернутись до сусідів. І поки він мене знайшов, дорогоцінний час було згаяно. Тим часом обчислювальна машина полічила з точністю до міліграма вагу і габарити порушників часу, і почався детектив. Часовики шукали свідків, опитали 10 тисяч чоловік і нарешті дізналися, хто ж користувався машиною. Мене терміново вилікували, змінили мені серце, і я поквапився у ваш шостий Б. Прибігаю, а класу немає. Він подався ловити космічних піратів. Через те я і запізнився. І добре, що запізнились, сказав Фіма корольову. А то б нам не вдалося самим покінчити з космічним піратством у Москві. Не будемо сперечатись, усміхнувся Микола Миколайович. Алісо, через п'ять хвилин твоя черга. Отож, прощайся, їдемо. Микола Миколайович вийшов. Усі обернулись до Аліси. Шкода, мовила Юлька, що ти від'їжджаєш. Мені завжди хотілося сестри, а ти цілком для цього підходиш. Мені самій не хочеться їхати, озвалась Аліса. Але треба. Адже я вже живу у майбутньому. Не можна жити одразу у двох часах. Усі замовкли. Ти не сердишся, Алісо? спитав Коля Наумов. Ні, відповіла Аліса. Я рада, що з вами познайомилась. Слухай, Аліско, мовив Фіма корольов, ми так і не встигли тебе спитати. Ти що-небудь чули про нас там, у майбутньому? Цього не можна розповідати, втрутилась Мила Рудкевич. Це порушення законів. Знаєш що, Аліско? пожвавішала Юлька Грибкова. Ти тоді придумай що-небудь, а ми вдамо, що тобі віримо. Гаразд, згодилась Аліса. Тільки ви не вірте мені, добре? Ні за що не повіримо, запевнила Лариса. Обіцяємо. Але ти нам повинна неодмінно лестити. Тоді слухайте. Боля Месерер стане славетним художником. Він працюватиме у великому театрі і робитиме декорації. Тільки він не виросте і залишиться невеликого зросту. Я до цього готовий, сказав Боря. Нехай. Я драбину підставлятиму. А от Коля Садовський стане відомим письменником, казкарем. Він писатиме дивовижні фантастичні казки, і їх не друкуватимуть, докинув Фіма Корольов. Фіма Корольов стане інженером. Він став би великим інженером, якби менше задавався. Лариса буде знаменитою кіноактрисою. Її портрети висітимуть в усіх кінотеатрах. Я ж казала, що не повірю, мовила Лариса почервонівши від радості, і краєм ока покосилася на дзеркало. Коля наумов, стане зводити будинки. Дякую, сказав Коля. Я навіть знаю, які. Юлька буде дитячим лікарем. До неї приїдуть лікуватися з усіх кінців світу. Катя Михайлова виграє Вимблдонський турнір в Англії. Мила Рудкевич стане вчителькою, директором школи і дуже суворим. Дивно, перебив Алісу Коля Сулема. Всі, по-твоєму, повинні стати славетними, великими, а кому ж бути звичайними. Та це ж казка, Колю. Як ти не розумієш? вигукнула Лариса. Я можу стати і не дуже великою актрисою. Ні, не ваша правда, заперечила Аліса. Мені краще знати. Я ж майбутнього, в майбутньому не стане звичайних людей. На землі житиме 5 мільярдів виняткових, славетних, обдарованих людей. Серед них, тут Лариса підступно всміхнулась. Буде тільки одна звичайна людина Коля Сулема. До нього спеціально приїздитимуть на екскурсії з інших країн. Він буде звичайнісіньким в історії людства, чемпіоном світу шахів і винахідником машини часу. Ну, тепер ти задоволений? А вже ж, відповів Коля Сулема. Зайшов Микола Миколаєвич. Аліса. Попрощались? Пора в дорогу. Ой, ойкнула Юлька Грибкова, і очі її забігли слізьми. Що ж я мамі та бабусі скажу? Не турбуйся, заспокоїв Микола Миколайович. Я сам сьогодні зайду до вас, як Алісин батько. І вони мені повірять. Юлька поцілувалася з Алісою, і Аліса встигла шепнути їй на вухо. Ми з тобою скоро побачимось. До речі, діти, сказав Микола Миколаєвич, я розумію, що просити вас про це не можна. Ви самі все розумієте, але все-таки нагадаю, як тільки ви вийдете з цієї кімнати, ви мене забудете ви мене ніколи не бачили. І ніяких космічних піратів не бачили. А Аліса приїздила з іншого міста і поїхала. Від того, наскільки добре ви будете зберігати нашу таємницю. Багато що залежить це не іграшка, це час. Домовились, сказала Катя Михайлова. Аліса востаннє глянула на всіх і сказала тихо. Прощайте, друзі. І вийшла з кімнати назавжди. І що дивно, в шостому класі Б навчаються різні люди. Декому, як, наприклад, Фімі Корольову чи Ларисі, взагалі ніяких секретів довіряти не можна. Завтра ж усім розплещуть. Але жоден з них нікому ні разу не розповідав про пригоди і неймовірні події що трапилися у ті квітневі дні.